Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Albatta, hamd va sano Allohga xos. biz unga ham aytamiz. Yordam berishini, gunohlarimizni kechirishini so'raymiz va unga tavba qilamiz. U zotdan bizni nafslarimizning yomonligidan va amallarimizning yomonligidan panoh berishini so'raymiz. Alloh kimni hidoyat qilsa, uni hech kim adashtira olmas va kimni adashtirsa, uni hech kim hidoyat qila olmas. Yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. U sheriksizdir va albatta Muhammad alayhi salom uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. Olamlar Robbisi mehribon va rahimli. Alloh azza va jallaga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot va durudlar yog'ilsin. U zotning oilasiga va u zotga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Assalomu alaykum ahli iymon mujohidlar va mujohidalar. Barchangizni ushbu Sayyidul Ayyom juma kuningiz bilan muborakbod etamiz. Assalomu alaykum Jundulloh ovozi radiosini intizorlik bilan kutgan aziz tinglovchilarimiz. Bugun ham juma dasturimizni bayramona kayfiyatda boshlaymiz. Bugun hijriy 10-jumadul avval 1434-yil milodiy yil bo'yicha 22-mart 2013-yil. Hurmatli Jundulloh ovozi radiosining tinglovchilari, radiolaringizni sozlab yaqinroq o'tirib olinglar. Chunki sizlar uchun tayyorlangan xos eshitirishlarimiz bor. Qadrli mu'min mu'mina, muhojir muhojira va mujohid mujohidalar. Ushbu kunni Alloh taolo barchamizga xayrli qilsin. navbatdagi juma dasturimizni boshlashdan avval odatdagidek bir hadisni keltiramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu va Abu Said Khudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadisni eshitganliklarini aytganlar. Alloh azza va jallani zikr qilib o'tirgan jamoatni farishtalar o'rab olishadi. Ularni rahmat qoplaydi. Ustulariga sakinat, osudalik nozil bo'ladi. va Alloh ularni o'z huzuridagilarga zikr qiladi. Muslim rivoyati. يهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Abdurash aka, bugungi juma dasturimiz odatdagidan farqli o'laroq qizg'in bo'ladi. Nimaga asoslanib bunday deyapsiz ukam? Buni dastur davomida bilib olasiz, inshaalloh. Ha, aytganday. 2 kun qayerga yo'q bo'lib ketdingiz? Hizbulloh juda ham ajoyib bir yig'ilishda bo'ldim. Mujohidlarimizning oqsoqollarini amirimiz yig'ilishga chaqirdilar. Men esa o'sha davra suhbatlarini yozib oldim. Allohu akbar. Eshitib mazza qilar ekanmizda. Inshaalloh davrani ustozim Yahyo Hikmatiga olib bordilar. O'zbekiston Islomiy harakati ma'lumingiz kim Dorul Hijratdagi jihodiy jamoat bo'lib u o'zini faoliyatida oldingi o'tgan salafi solihlarni yo'liga ergashishga intilib davlatdorlik shaklida faoliyat yurgizishga boshidan g'ishtlari terib kelingan jamoatdir va o'zbekiston islomiy harakati birinchi navbatda jihodiy a'zolarini tiklab undan keyin ijtimoiy a'zolarni ishga solib va shu ijtimoiy a'zolardan biri bu oqsoqollar kengashi degan bir idorani ham ya'ni bir faoliyat turini ham yo'lga qo'ygandir nimaga chunki bu hayotiy zarurat edi va jamoatimizda yoshi ulug'larimiz bor edilar ularning hissasi salmoqli edi ularning boy hayotiy tajribalaridan foydalanish uchun mana shunday bir kengash tashkil etilgandi va jamoatimiz rahbariyati xususan amirimizni qo'llab quvvatlashlari va bunday shart sharoitlarni muhayyo etishlari bilan mana bugun siz azizlar bilan mana diydor ko'rishib turibmiz allohga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin ho'p endi bugungi yig'ilishimizga biz alohida bir barnoma tuzgan emasmiz ho'p buni o'zimiz shuni xohlab shunday qildikki ya'ni bir rasmiyga o'xshagan bo'lmasin bir oilaviyga o'xshagan bo'lsin nimaga chunki bu yerda otaxonlardir oqsoqollarimizdir ular ko'pni ko'rgan ularda har birlari o'zlari alohida bir barnoma har birlarini agar biz so'zga tortolsak olsak o'zlari bir jahon hikmatlari bizga aytib berishlari mumkin. Xususan jihod maydonidagi oqsoqollar <coughs> bu oddiy vatandagi oqsoqollardan tubdan farq qiladigan kishilardir. Shuning uchun birodarlar, ayniqsa yosh ulug'larimizdan shuna bir iltimosimiz bor. Hech tortinmasdan mana shu yerda yoshlarimizni ham hisobga olib va bu so'zlarimiz mana bu aloqa vositalarimiz orqali jahonga ham ketish imkoni bor va jamoatimizdagi yoshlarimizga ham yetish imkoni bor albatta radiolarimiz orqali. Shuning uchun yoshi katta ulug' kishilarimiz hech tortinmasdan o'z hikmatlarini bu yerda o'rtoqlashsalar albatta faqat foyda bo'lar edi hozir so'zni amirimizni o'zlariga bersak va u kishini nasihatlarini inshaalloh mana eshitib bahramand bo'lsak bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu muttaqin vassalotu vassalamu ala rasulihi muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون alloh subhanahu va taolo men jinlar va insonlar toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi alloh taolo man odamni yaratmoqchiman faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun shu maxluqni yaratmoqchiman dedi farishtalar aytishdiki biz qancha ibodat qilish kerak bo'lsa qilamiz ibodat lekin alloh taolo sizlar man bilgan narsani bilmaysizlar dedi va mana hammanglarga ma'lum yer yuzida yer yuziga tushib yuradigan sayyor farishtalar qaysi joyda alloh taoloni zikri bo'layotgan bo'lsa shu joyga borib majlisga hozir bo'lgan joydan boshlab to alloh taoloni huzurigacha ustima ust turib shu farishtalar to'planib ketadi va alloh subhanaa taolo ulardan so'rab u yerda nima bo'lyapti desa yo robbimiz mana sani zikringni qilib shu bandalaring o'tiribdi shunda alloh taolo faxr qilib esinglardami mana man odamni yarataman deganimda sizlar manga qancha ibodat qilish kerak bo'lsa qilamiz yaratmagin deb aytganliginglar endi ko'ringlar deydi alloh taolo va shu majlisda hozir bo'lgan kishilarni hammasini gunohini kechirdim deydi alloh taolo shunda farishtalar ey falonchi degan odam u majlisga bilmasdan kirib qoldi bir yumushi bilan keluvdi bir zarurati bilan keluvdi u majlisda o'tirish niyati yo'q edi desa alloh taolo uni ham gunohini kechdim biz alloh taolodan so'raylik mana shu o'tirgan majlisimizni alloh taolo xuddi shunaqa majlislardan qilsin va shu o'tirgan joyimizdan gunohlardan poklangan holda chiqib ketishni alloh taolo hammamizga nasib qilsin jamoat alhamdulillah o'sha tohir aka rahimalloh vaqtidagi usmonjon rahimalloh vaqtidagi siyosati faoliyati o'zgargan emas kim nima desa desin lekin ko'p ishlarimizni xususan afg'oniston ichidagi pokiston ichidagi ishlarimizni fidoyi amaliyotlarimizni biz tashqariga chiqara olmaganmiz alloh taolodan so'radikki shuni oshkor inshaalloh bu yil chiqaramiz degan niyatimiz bor tarix qarasiga mana xolid ibn validni eshitdik xolid ibn validni tarixini eshitdik yoki bo'lmasa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaysi yoshdan boshladilar jihodni va qaysi yoshgacha jihod qildilar hamma biladi mana shu yerda o'tirganlar aksari o'sha yoshdan o'tib ketgan odamlar emas soqolimiz oqargan bo'lsa inshaalloh man sizlarni o'sha qirchillama yigit mujohidlarimiz safida ko'raman hammanglarni inshaalloh lekin ba'zi sabablar bilan ko'risha olmayotgan bo'lsangiz yo bir chekkada qolib ketib qolayotgan bo'lsanglar man sizlardan uzr so'rayman lekin mani fikrimda hammanglar borsizlar man mana shu ro'yxat oldimda turibdi hammanglarniki man o'zim berdim ro'yxat mana falonchilar falonchilar falonchilar tarixda ham uzoq tarixda bo'lsin yaqin tarixda xossatan jihod maydonida oq soqollarni roli muhim bo'lgan katta yoshliklarni roli muhim bo'lgan kufr boshliqlari mana eng musulmonlarni birinchi dushmani bo'lgan hozir mana shu oq soqollar mana o'sha terri jons ikki yuzta qur'onni yoqaman deb butun dunyoga e'lon qilib o'sha oxiri niyatiga erishdi oppoq soqol mana mana shu mana mana shu musulmonlarni mujohidlarni ziddiga oq soqol odamlar turibdi butun dunyo musulmonman degan kishilar shuni qatl qilish kerak hozir fido qilish kerak bunga yoki bo'lmasa mana kurt vestergar deb qo'yadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam karikatura qilgan mana mana mana shu oq soqol odam kufr oq soqol 75ga bordi vallohu alam hozir shu 75 dan ham oshib ketdi ya'ni oqsoqolmiz deb o'tirgan emas bular ya biz endi dam olishimiz kerak deb o'tirgan emas bular ya'ni bu shunchalik tish tirnog'i bilan kurashib turibdi bu chol aytadi man deydi qilgan ishimdan deydi zarracha afsus qilmayman deydi man deydi to'g'ri ish qilganman deydi man deydi man sababli deydi daniyani bayroqlari yoqilishini ko'rib deydi man maza qilaman deyapti man sababli bo'lyapti deydi arab dunyosida daniya bayroqlari yoqilyapti man bundan qalbimda bir boshqacha hissiyot bo'lyapti man sababli shu ishlar bo'lyapti deyapti zarracha afsus qilmayman qilgan ishimdan deyapti man shaxsan harakatni amiri sifatida mana shunga fidoya qilishga mana shunga fido qilishga man tayyorman inshaalloh alloh taolo gapida sodiqlardan qilsin ya'ni oqsoqol bo'lishligimiz yoki bo'lmasa yoshimiz sal o'tishligi sog'lig'imizga ozgina zaiflik kelishligi bizni ruhiyatimizni cho'ktirib qo'ymasin inshaalloh faqat man bu yig'ilishdan sizlardan xosatan o'zimni haqqimga jamoat haqqiga shu mintaqadagi muhojir mo'minlar musulmonlar haqqiga duo qilishlarini so'rayman ya'ni shu muhojirlarga ansorlik qilayotgan ansorlarga va butun dunyo musulmonlarga butun ummat haqiga duo talab qilib man shu majlis uyushtirdikki qancha kimni nasihati bo'lsa alhamdulillah mana o'tirgan aka ukalarimiz birodarlarimiz ko'p qurbonlik bergansizlar oilalaringlarda kimdir kuyovini kimdir jiyanini farzandini aka ukalarini o'g'illarini shahid berdinglar o'zlaringlar ham shu yo'lda sog'liq ketyapti lekin alloh taolodan oqibatimizni xayrli bo'lishini so'raymiz inshaalloh yana alloh taolo hammalarimiz sobit qadam qilsin inshaalloh gapirsak gap ko'p ekan yo gapiraveraman man lekin sizlardan eshitmoqchiman man inshaalloh nima nasihatlaringlar bo'lsa hizbulloh labbay aka agar dasturimiz shu yig'ilish bilan o'tadigan bo'lsa haftanomani eshittirib olaylik. E, to'g'ri aytasiz, haftanoma qolib ketmasin. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun haftanomamizga o'taylik. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar Haqiqatda ham islom diyori ya'ni islomning hukmi mukammal ijro qilinib turgan yer kurrasida bir makon bo'lib turgan vaqtda o'zini shunday pokiza hayot bilan Allohning manhajiga muvofiq hayot kechirib turgan diyor yer kurrasida bo'lib turgan vaqtda o'zining moli ko'zga ko'rinib, o'zining qurgan imorati ko'zga ko'rinib, o'zining tug'ilgan joyi ko'zga ko'rinib, Allohning haq yo'lini ixtiyor qilmasdan o'zining boshqa sabablar bilan qolgan kishilar o'ziga zulm qilgan kishilardir. Tabaan insonning hayolidan har xil narsa o'tadi inson o'zining diyorini tashlab ketayotgan vaqtda aqidasi uchun dini uchun tashlab ketayotgan vaqtda uning ko'z oldida shayton har xil hayolotlarni olib keladi shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar va bu jamoat agarchi tashqaridan va ichkaridan turli turli zarbalarga qaramasdan Alloh taoloning bergan tavfiq ilohisi bilan o'zini tanlagan yo'lida alhamdulillah ketyapti, ildan ketyapti. Harakatni ittifoqiga harakatning mustahkamligiga hissa qo'shadi. Chunki bu harakatni bugun yo'qotib yuborishlikni hammaga ma'lum kim xohlaydi? Hammaga ma'lum Amerika xohlaydi. Yahud va Nasora xohlaydi. Va uchinchi toifa bor, munofiqlar xohlaydi. Biz ana shu toifadan bo'lmaymiz. Allohdan doim panoh so'raylikki, biz ana bu Yahud va Nasorani rozi qiladigan amalni qilmaymiz. Mana bu mana bir eslatmalarim. Chunki men ko'p azoblantiradigan ko'p gaplarni eshitib qolaman. Afsuski, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam saflari toza bo'lmagan sizlar bizga ham bo'lmas ekan. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Mana shu oyati karima nozil bo'lganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, belni sindiruvchi oyat nozil bo'ldi-ku, qaysi birimiz yomonlik qilmagan?" deb juda g'amgin holatda so'zladilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, boshingga hech balo musibatlar, xastaliklar, ofatlar kelmaganmi? Mana shular qilingan yomon amallar jazosidir, dedilar. Imom Ahmad, Imom Hokim va Bayhaqiylar rivoyatlari. Rum imperiyasidagi yuqori mansablarni va muhim vazifalarni egallab qolgan o'zlarini nasroniy qilib ko'rsatib yurgan munofiqlarning ta'siri ostida nasroniylik diniga majusiylik va shirk aralashib ketdi. Ular dinning amriga bee'tibor edilar. Bir kungina bo'lsa ham din uchun xolislik qilmadilar. Shuningdek, Konstantin ham o'z umrini zulm va ma'siyatda o'tkazdi. Bir nima bo'ldi, orqamdan bittasi "Voy aka" deb chaqirgan ovoz kelib qoldi. Shu qaradim, qarasam, bir odam o'zbek odam. Chaqirdi. "Voy aka, to'xtang" dedi. to'xtadim, yonimga keldi-da, "Qayoqqa ketyapsiz?" Dedi. shu yuribman dedim ish qidirib boshqa e rosa menga kerakli odam ekansiz menga kerak ekansiz dedi nima ishlar qo'ldan keladi dedi dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat shuning uchun birodarlar shu hadis bizga rosa ajib ruhiya beradi Mumkin bizda ba'zilarning qalblarida shunaqa yomon niyatlar bordir. Ya bo'lgan bo'lish mumkin. Lekin mana Alloh taolaning fazli shunaqaki, agar odam sobit qadam bo'lib yurib tursa, Alloh taolo uni qalbini yaxshilik tomonga burib qo'yar ekan. Shuning uchun birodarlar, qalb Alloh taolaning ixtiyorida. Innal quluba bayna isba'ayir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Bu qalblar Alloh taolaning ikkita barmoqlarining orasidadir. Yuqallibuha kayfa yasha. Alloh taolo qanday xohlasa shuni burib qo'yar. Shuning murodillar niyatlarimizda mana bir nech kundan beri niyat dars ketyapti. Agar 1 yil dars bersam ham bu kam birodirlar. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib qadding falonchi va pismadonchilar o'ldirildi deya Umar Usmon va Ali radhiyallohu anhumolar qatori podshoh va amirlardan bir qanchasini sanadi. Alloh taolo islomni zoyi qilmadi. balki ulardan boshqalar bilan uni qoyim qildi deb javob berdilar. Dar haqiqat ummatning qaddi shu kabi rijollarning yelkalarida rostlanadi. Bu holatga guvoh bo'lgan musulmonlar butun imkoniyatlarni ishga solib jang qildilar. Mo'g'ullar singari jon saqlash uchun emas, yo nusratga erishish yoki shahodat uchun jang qildilar. Allohning fazli marhamati bilan urush yangidan musulmonlar foydasi tomon hal bo'la boshladi. Allohu akbar chekinish navbati mushrik mo'g'ullarga kelgan edi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis ilmli bo'lsangiz Чунки Аллоҳ субҳанаҳу ва taolo бу уммати Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам, xosatan Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни ўзи олиб келган динни олий qilishlik учун юборган. Huvallazi арсала rasulahu bil huda ва dinil ҳаққи liyuzhirahu алад дини кулли ва кафа биллаҳи шаҳида. Аллоҳ субҳанаҳу ва va Муҳаммад Muhammad alayhi bu risolatni olib keldi, bu dinni boshqa dinlarni ustiga zohir qilishlik uchun. Zohir ma'nosi al-intisor, ya'ni nusratlanishlik uchun, boshqa dinlarni ustiga g'alaba qozonishlik uchun yuborgan. Alloh subhanahu va taolo buni ko'plab oyatlarda bayon qildi. Lekin din boshqa dinlarda ustidan peshvo bo'lishlik nima bilan bo'ladi? Faqatgina qurol bilan bo'ladi. Faqatgina quvvat bilan bo'ladi. payshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli haqiqiy umidning alomatlari shulkim agar inson biror narsani umid qilsa o'sha narsaga erishish yo'lida jiddiy jahd qiladi va unga erishish yo'lida to'plagan qimmatbaho moli dunyolarini sarflaydi. Mo'min kishilar jannatni umid qilsa, shu umidning alomatlari jannatga olib boradigan solih amallar va Allohning kalomiga asoslangan islomiy davlatni qurish uchun u zot yo'lida moli dunyolarini va eng qimmat aziz jonlarini qurbon qilishlaridir. haddidan oshgan moddiylikni shashtini bosadigan, mo'tadil bir hayotni yaratadigan narsa bu insonning sog'lom fitratiga muvofiq keladigan oqilona tarzda tuzilgan diniy, ma'naviy tuzumdir. Bunday tuzum insonning fitratini yo'qqa chiqaradigan emas, balki unga foydali yo'nalish beradigan bo'ladi. Ana shunda u zavol topmaydi, biroq yomonlikdan yaxshilik tarafiga moyil bo'ladi. Keyin men bo'ladigan asl maqsadda aytdim. Maqsad shu meni bitta mujohidim bor. Mujohidimni kiyovi ikkita ko'zi yo'q, ikkita qo'li yo'q. Shunga qizingni bergin, shunga keldik biz degan Jumur ekan. Qo'mondon bitta qiz ekan bu. Olingni hozir olib ketingni. Mana shu qiz Allohning yo'lida mana qurbon. Qiyomat kunida shoyat bitta amalim bo'lsa deb haligi qizni Alloh yo'lida qurbon qildi haligi odam deydi. ففي بغداد بغداد المعاني Zalolatga bog'langan yeringizdan sug'uriling. Solihlarga munosib hayotga ham yo'g'riling. Din ishqida kuying xoh, yog'ingizda qo'g'riling. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. Bu vazifa bandadan talab qilar layoqat. talab qilar azobga sabr qiluvchi toqat. Faqat shu toqatdadir yaratganga sadoqat. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. Qalbingizni g'ashlasin mazlumalarni ko'rmak. G'ashlagan-ku bor yo'g'i oshdan chiqqanda kurmak. Ko'nglingizga joylanib hayotni dinga burmak. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. Islomga xizmatda kim? To'kmoqda jangohda qon. Kufrga nafrat bilan yashaydi chin musulmon. Jihodga dohil bo'ling, musulmonga o'xshabon. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. Din ishqida kuyishni Yahud ahlidan so'rang. Cherkovlarga qatnagan Nasoroga bir qarang, hech bo'lmasa ummatni duo qilishga yarang. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. So'z so'ngida aytarim sizga ushbu kitoblar. Dinda uzib ketmasin sizdan ahli kitoblar. Jannat tomon intiling, aylang endi shitoblar. Islomdagi do'stlarim, islomga xizmat qiling. بالعنج قد حملوا الرماح يهزم جمعهم فالنصر لا Mana endi barcha tinglovchilarimizni bazmimizni tinglashga taklif etamiz. Shu mavzuda biz zehnimizga keyin bir qo'shimchani aytib qo'yalik. <coughs> Amirimiz Toyirjon o'sha 98-yili Qobulda. Shunda aytgan gaplarini mavzu bir yodimga kelgancha takrorlayman aytdilarki, aka jamoatimizda yosh ulug'larimiz har sohalarda ishlashadi. Bir bo'limda bir oqsoqolimiz bor, boshqa bo'limda ikkita ho'p shularni bor bo'lganligi o'sha yerdagi guruhni yoshlarga ta'sir qiladi xohlasa xohlamasa yosh katta bir otasi tengir odam o'tirsa u o'sha qilayotgan sho'xligini ham o'ylab qiladigan bo'lib qoladi endi boringki bu odam endi nasihatgo'y bo'lsachi ki shu guruhlarimiz haqiqiy jangi va haqiqiy qur'on va sunnatga muvofiq guruhlar bo'lishi uchun shu oqsoqolimiz harakat qilayotgan bo'lsachi ana buni ta'sirini ko'rmaysizmi qarang qanaqa bo'ladi deb turib mana shu yo'nalishda yo'lga qo'yaylik degan nasihatlari bo'lgan edida ho'p ana endi shundan kelib chiqib jamoatimiz jihodiy bo'lgani uchun qo'shimcha hozir zehnimga kelgan narsa jamoatni eng katta g'azvalardan bittasi jihodlardan bittasi bu shahidko'h jangi bilasizlar a shahidko'h jangida bitta emas ikkita emas beshta oltmish yoshdan oshgan oqsoqollarimiz shahidlarimiz bor bizni yani buni shuning uchun aytyapmizki hozir bu mavzu hozir eslatildiku ya'ni yoshda faqat peshqadam emas yoshimiz ulug'ligida biz hammadan oldiroqda dunyoga oldiroq kelganlar faqat shu hisobda emas ya'ni jihod iqdomida ham biz oqsoqollarimiz oldi safda bo'lishga harakat qilganlarni bir misolni keltirmoqchimanki o'zimizga ibrat uchun ibrat uchun boshqa yana e, abu shuhado shahidlar berib berib o'g'illarini o'sha xorazmlik otamiz o'zlari ham shahid bo'lgan mo'min ota va yana boshqalari e, abdulboqi ota va ular bizga ibrat ular hammalari mandan yoshlar katta edi man agarchi raislari bo'lsam ular mandan katta edi va biz ularga yetishgan cho'qqali yetilgan emasmiz ana endi ular yetmish yoshlardagi odamlar edi ho'p undan keyingi misollarimizdan mana endi hammamiz ko'pchiligimiz yaxshi taniymiz absalom ota tishlari to'kilib ketgan mo'ysafid kishi edilar yoshlar mandan katta bu kishi ham mana bu kishi to'g'ri panjsherga borib shu vaqtgacha mana 10 yillik jihodda Panjsherda bironta amaliyot bo'lgan emas edi. Nimaga? Toliblarga qarshi kurashga asosan o'zak joy asos bu Panjsher edi. Dushmanni o'sha markaz joyi Panjsher edi. O'sha yerga Mirzo Afsonim otani Alloh taolo yetkazib, niyatiga yarasha inshaalloh borib o'sha yerda o'zlari doim o'sha rulda yashab o'tgan, ya'ni e, haydovchi bo'lib o'tganlar oldin ham hijratdan oldin ham keyin ham qancha mana shu shu sohada xizmat qilganlar va shahodatda ham mana shu rulda o'tirgan holda bu fidoyilikni amalga oshirdilar va endi faqat otaxonlarimiz emas onaxonlarimiz ham bo'lgan mana bittalari shu absalom otani oilalari onaxonimiz absalom otadan yoshlari katta edi bu kishi ham fidoyilik fidoyilik fidoyilik toirjondan boshlab keyin usmonjon amirimiz shahid amirimiz mana bu amirimiz hammalariga faqat shu shahodatni faqat shu fidoyilik so'rab so'rab so'rab axiyri u kishi ham fidoyilik yo'lida ya'ni shahodatga erishdilar demoqchimanki bu jamoat so'zda turgan jamoat va o'sha aytganlarga yarasha fidoyilar mujohidlar shahidlar jamoati bu biz o'shalarni faqat izdoshlarimiz alloh biz o'shalarga o'sha ibratlanadigan o'shalarni qoldirib ketgan umidlarni oqla oladigan ularni izdoshlardan qilgan bo'lsin ho'p navbat mana abdulhamid все что у вас на душе, хорошее для развития ислама. Бисмилля. Али Баба. Вопросов нет. Меня только дуа. Әмире бізге Аллах әйтілі сабырлық, түзімнік и барча эшчиләребезгә, барча җәмгыятькә аларны уварга китерергә кирәк. Ул тота җәмгыятьне, җәмгыятьнең Амире әмиребез, барча эшчиләребез аларны уважать кирәк. Вот миннән шалдыга. А вопросов нет. inshaalloh alloh rozi bo'lsin hoji aka alhamdulillah robbil alamin mana shu oqsoqollar yoshi kattalarga berilyapti baholar lekin biz ana shu shukronani o'rniga yetkazolmayapmiz avvalo bunga o'zimizni jamoatda shunga bir qiziquvchi manfaatdor odamlarda xatolari deb bilaman shularni uyushtirib e, shu qo'lidan ish keladigan ana aytilgandek yoshlarga namuna bo'ladigan darajada to'laqonlik ish qila olayotganimiz yo'q hammamiz o'zimiz o'zimizni taftish qilishimiz kerak shunga sohalar ko'p oqsagan joylar ko'p aqlimiz yetadigan bo'lsa maslahat beradigan bo'lsak qo'limizdan ish keladi tajriba bor shularda ana shu katta oilani bir tarafini hammamiz qo'limizdan kelganicha yordam berishimiz kerakda buni ha deb ko'taraverganimiz bilan gapiraverganimiz bilan o'rnidan qo'zg'almaydi mana ho'p amirimiz mm, qisman kamchiliklarni yetishmovchilik iqtisodiy taraflarda aytyapti endi buni hammamiz yaxshi bilamiz nima qayerda qanaqa bo'layotgani lekin shunga nima yordam qila olyapmiz qaysi sohaga madrasa bo'lsin targ'ibot bo'lsin hamma sohalarga qo'limizdan kelsa avvalo buni rahbariyat tarafidan tashkil qilinsa ham yaxshi bo'ladi yoki o'zimizda shu jon kuydirib qilishimiz kerak ana shu ham bizni e, ana shu kofirlarga qilayotgan bitta zarbamiz bo'ladi albatta e, fidoyilik yoki ana shuni yo'qotishlik e, katta narsa lekin hozir unga hammamiz ham imkonimiz yo'q ekan kelinglar ozgina narsa bo'lsa ham shu jamoatimizni karvonda orqada qolayotgan taraflarni oldiga yurishga yordam beraylikda buni hammamiz o'zimiz mas'ul o'zimiz hisob kitob qilishimiz kerak allohu alam umar roziyallohu anhu bo'lsalar kerak har doim kechqurun yotishlaridan oldin o'zlarini taftish qilar ekanlar <coughs> nima qildim bugun shuni singari biz ham ana shunaqa qilishimiz kerak bo'lyapti ishlar bo'lyapti lekin ana shu mujohid darajasida yoshi kattalar darajasida ana shu kufrni bir tarafini larziga keltiradigan ishni ozgina bo'lsa ham bitta e, qisman ozgina narsa bilan ham qilsak shu davom etib davom etib ko'payib boraveradi meni talabim shu shunga endi hammamiz urinishimiz kerak inshaalloh alloh taolo ho'p amirimiz mana niyatlarni bir ba'zi bir nimalarni aytdi alloh taolo o'ylagandan ham ziyoda qilsin alloh islom ummatiga bu yilni ana shu boshida bir hisobotda ham aytilgandek musulmonlar birlashgan yil bo'lib allohni zafarlari yilini boshlanishi bo'lsin deb alloh taolodan so'rayman alloh taolo hammamizni o'zi hifzi himoyada saqlab shar'iy maqsadlarimizni berib farzandlarimizni dinda <clears throat> bayrog'ini ko'taradigan e, dinga xizmat qiladigan dinni madikori bo'lishligini alloh taolodan so'rab qolaman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ajoyib bir davra bo'lyapti ba'zi davralar bo'ladi e, majlislar bo'ladi odamlar o'tiradi bir tilda gaplashadi bir birini tushunmaydi avvalo bu bir birini tushunishlik alloh taoloni bir fazli bo'ladigan bo'lsa dunyoqarashlarimiz ko'proq bir biriga yaqin bir birimizni gap so'zsiz bir og'iz gapimiz bilan bir birimizni tushunamiz endi shu o'tgan bir mm, davrlardan bir voqeani ba'zi bir joylarda gapirib berganman shoyat bir avvalo o'zimga bir eslatma bo'lishi uchun yana bir shu voqeani qaytarib aytib bermoqchiman bir hokimiyatda paxta masalasida yig'ilish bo'ldi kechasi yig'ilishdan qaytayotgan paytimizda yo'lda asfaltda odamlar to'planib turibdi gavjum yaqinroq borsak avariya bo'lgan ekan yaqin borganimda havoda spirtni hidi yuribdi o'sha spirt oddiy aroqni hidi men o'yladim birov bir bankada spirt ko'tarib ketayotgan ekanu yiqilibdida shu spirt to'kilib havoga yoyilibdi odamlar orasini yorib o'tib kirib bordim borsam uchta o'lik yotibdi motosiklda borib traktorni orqasidan urgan haligi spirtni hidi shulardan to'kilgan qondan chiqyapti havoni tutib ketgan hali uchala shunaqa bo'kib ichgan borib motosiklga urgan o'li yotibdi uch yerda sochilib qonidan spirt hidi kelyapti bu voqea u paytda ko'p ham e'tibor bermagan bo'lsam ham hijratga chiqqandan keyin hijratda yurib ba'zi bir shahidlarni ko'rganda shahidlarni eshitganda esimga tushadigan voqea bu ko'pchiligimiz alloh taolo vatanda xuddi shu holatda o'ldirib qo'yishi mumkin edi umidimiz bor shu hijrat hamma gunohlarni yuvadi degan o'zidan oldingi umidimiz bor hozirgi yoshlarga nisbatan bizni bu, bu yerga kelib qolishimizni darajasida farq bor biz aytyapmanku har xil holatda alloh taolo o'ldirib qo'yishi mumkin edi jonimizni olishi mumkin edi lekin bizga rahm qilib bizga fazl qilib mana bu maydonga olib kelib qo'yibdi biz yoshlardan ko'ra ko'proq shukur qilishimiz kerak yoshlar ko'p ham bir bir razolarni boshqa narsalar bir yo'q cho'qqisiga chiqqan emas endi shukurni tartibi e, alhamdulillah deb qo'yish bilan bo'lmas ekan shukurni tartibi har kim o'ziga qodir bo'lgan narsani oxiriga yetkazib bajarishi aslan shukur bo'larkan bizni vazifamiz endi yoshi kattaroqlar ko'proq ba'zida haqiqatda jismoniy tomondan boshqa tomondan ba'zi bir imkoniyatlarimiz yoshlarga nisbatan kamroq lekin shukur masalasida e, yoshlarga bir nasihat masalasida bizda hech qanaqa bir kuch talab qilinmaydi shuning uchun <clears throat> birodarlarimizdan avvalo o'zimdan o'zimga qo'yadigan talabim har holatda yoshlarga nasihat qilish har holatda yoshlarni to'g'ri yo'lga shu ba'zi bir voqealar holatlar bo'ladiki portlaydigan yoshlar portlab ketadi lekin biz o'sha holatda sal to'xtatib to'xta voqea mana bunday mana bunday deb nasihat qilish bizni asosiy vazifalarimizdan bittasi bo'lib qolishi kerak bu avvalo o'zim uchun aytyapman buni shuning uchun vazifalarimizdan yoshi kattalarni vazifalaridan bittasi shu nasihat jamoatni imkon qadar maromda o'zini yo'lida davom etishida o'ziga yarasha bir vazifani bajarishimiz kerak ekan shu yo'lda hammalarimiz bir alloh taolo hammamizga kuch quvvat bersin avvalo o'zimizni adashtirmasin imtihon bermasin alloh taolo toqatimizdan ortiq gunohkorlardan qilib qo'ymasin shu jamoatni olg'a yurishida islom dinini bir oliy bo'lishida o'zimizni birinchi vazifalarimizdan biri shu nasihat yoshlarni to'g'ri yo'lga solish nasihat va bir birimizga bir birimizga ham o'zi qolaversa yoshlarga emas faqat bir birimizga ham nasihat qilib turishni tavsiya qilardim shu yo'lda hammamizni sobit qadam qilsin ishlarimizni oson qilsin yo'limizdan adashtirmasin Haq yo'linda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Haq yo'linda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Maydon uzra qimirlasak, ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib barokatga yetarmiz. Maydon uzra qimirlasak, ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib barokatga falokatga yetarmiz. Jihad qilib faqat asri saodatni izladik. Jihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik. Jihad qilib faqat asri saodatni izladik. Jihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik. Butun qavm qarindoshni shu yo'llarga qistadik. Alloh nasib etsa balki xilofatga yetarmiz. Butun qavm qarindoshni shu yo'llarga qistadik. Alloh nasib etsa yetsa balki xilofatga yetarmiz. Shahidlarni topshirsak-da ko'paymoqda sonimiz, jasoratga to'lmoqdamiz, to'kilganda qonimiz. shahidlarni topshirsak-da ko'paymoqda sonimiz, jasoratga to'lmoqdamiz, to'kilganda qonimiz. Boshlarimiz uzilsa-yu, uzilmasa jonimiz, ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz. Boshlarimiz uzilsa-yu, uzilmasa jonimiz, ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz. Kufr ahli kibrdadir, to'kilsa ham shonlari, chunki ular so'qir mudom xonada shaytonlari kufr ahli kibrdadir to'kilsa ham shonlari chunki ular so'qir mudom yonida shaytonlari fursat yetib kelsa agar xayrlashuv onlari sinovlarni bosib o'tib mukofotga yetarmiz fursat yetib kelsa agar xayrlashuv onlari sinovlarni bosib o'tib mukofotga yetarmiz dunyo sevar kushandalar bu dunyoga ko'p baxil dinga qarshi kurashsalar siyosatda hayotda hub ahil, dunyo sevar kushandalar, bu dunyoga ko'p bahil dinga qarshi kurashsalar, siyosatda hub ahil. Bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil, bu zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz. Bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil, bu zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz. Haq yo'limda yo'lda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar risolatni o'z o'rniga yo'lga qo'yish bo'ldi tilaklar haq yo'limda jihoddamiz kuchga to'lib bilaklar risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar Allohu akbar Mashallah yangisidan ekan Domlo Rishoy Safed muborak Mashallah da saçma shu dutta bu taraf Safed biraz Saçma var أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أكون من بسيار قازنانم قینو و متحد شویم یک شویم اما گرد یک آدم جمع شویم همین دین ایمان مثلا مستحکم کرده یک مقصد برسيم هم با أنا من قرآن هم گفت استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين أخوائكم мисол ин дин мана бародароям гуфта гузаштан насиҳат будааст кумо ядгиромо насиҳат кунем ядгиромо ислоҳ кунем агар камудиёмо ислоҳ кара мана як мақсад барасем гап манамин алҳамдулиллаҳи роббил ana endi tojikistondan keyingi marhalalarda bosqichlarda afg'onistonda ham bizga ajib ajib ansorlar uchragan shulardan birlari hoji zarif andijoniy ho'p u kishi katta ulug' yoshdagi kishilarimizlar u kishi kobulda jamoatimizda asosiy ansori edilar mana hozir birodarlar bizni mana shu yig'ilimizga mahfilimizga o'sha kishini jiyanlari mana birodarimiz mehmon birodarimiz tashrif buyurib turibdilar alloh taolo xayr maqdam qilsin u kishiga qadamlariga hasanotlar yozsin va so'zni sizga beramiz bismillah bismillahi rohmanir rohiym alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar boshqa aytadigan gapimiz ham yo'qku shu muxlis shu jamoatni birodarlar saudiyada yashaydigan birodarlar salomlari bor shularni salomini yetkazmoqchimiz ko'pdan ko'p salom aytishgan ular ular talabi duo qilishgan ularni umidlari katta alhamdulillah shu mujohidlardan shu birodarlardan shulardan ko'proq maqsadsizlar duoda bo'lasizlar inshaalloh bizlarga ham alloh taolo tavfiq berdi mana biz shu o'tgan dafa bir niyat qilgan edik kelgan edik kobilgacha kelganimizda bir voqea bo'lib eshitgan bo'lsalar shunaqa bir tutilib qoldik unda fursat bo'lmadi kelolmadik birodarlarni ko'rishgani alhamdulillah bir niyat qilgandik ana shu qamoqxonada niyat qilgandik yana inshaalloh bir nima bo'ladi ana alhamdulillah alloh taolo yetkazdi shunaqa yana birodarlarni ko'rishligiga boshqa so'zimiz yo'q birodarlarga mana shu salomimiz bor talabi duo qilamiz shu eshitganlarimizga amal amal qilishlik kerak va shunga ixlos kerak alhamdulillah robbil alamin bir ma'nolar yangi hijratga kelganda biz ko'p narsani bilmasdan bir e, jamoat to'g'risida yo bir jihod to'g'risida ham unchalik ko'p bir narsani bilmasdan hijrat qilganmiz alhamdulillah hijrat qildirib mana jihod maydonlariga olib keldi alhamdulillah ko'p jihodlarda bir anaqa jihodlarda bir sangalarda ko'p nima bo'lsin lekin alhamdulillah xursand bo'laman shu mujohid ukalarimizni akalarimizni bir xizmatda e, bo'lishligini orzu qilib shu qo'ldan kelgancha xizmat qilib kelyapmiz va ukalarimizdan ham so'raymanki mana shu yo'lda bizni bu katta yoshli odam agarchi biz bir yo gunoh yo bir bir masiyat bir narsa qilayotganimizni ko'rib qolsa shulardan men so'ranamanki darrov qaytarishlikni bizni u katta odam aytsam ichi ranjib qoladi demasin bu yo'lda chunki biz bitta kemadamiz deyapmizmi bu yerda yo soqoli oq bo'lsa ham yo boshqa bo'lsa ham unga rioya qilishmasin avvalgidan shu dadil aytgandaq biz yoshlarimdan ham so'rayman o'sha aytib deb mm, ba'zi shu masiyat qilgan bo'lsak shulardan qaytarishligini so'rab qolaman men ham alloh bu yo'llarda sobit qadam qilib e, nuh alayhissalomni kemasida shu mo'minlarga qanday najot berilgan bo'lsa bizni hammamizga ham shunaqa najot alloh taolo berishligini tilayman allohga hamd sano bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovatlar durudlar bo'lsin mana shu men bu kishi esa yangi muhojirimiz ahmad aka bo'ladilar so'zim shuki mana shu jamoatni bizdan keyin ham zurriyotimiz ham davom etishligida har birimizni e, mana shu yo'lda qiladigan hissamiz bo'lishligini kadrlarni tayyorlash mana shu kur bitta bizni shahid qilishlik bilan bu narsani yo'qotolmaydigan darajada e, kadrlarni o'zimizda oilamizda balki o'sha e, mana shu ruhda islomiy ruhda mana jihod ruhida tarbiyalashlikni ta qilaman talab aniq qilaman shu shahidlikni istab chiqqanmiz va albatta bunda tikonli yo'l juda bir og'ir yo'l shunda sizlardan ham mana shu farzandim haqida bir duolaringizni istayman alhamdulillah assalatu vassalamu ala rasulilloh man tanqidiy fikrda hali xulosaga ega emasman lekin e, man istardimki yo'q man istardimki shu tanqidiy shu bo'lmasada keyin qidirishda davom etmasam man mana shu jamoatni qidirib izlab kelganimda mana bu portlab ketdi bular hazillashib o'tiruvdim mina portlab ketdi birga o'zi hammavat bo'lib turar ekan ko'pdan beri bunday oqsoqollar yig'ilishi bo'lmagan ekan bu ham bunga ham bir to'g'ri bo'lishligim bu albatta ollohni ishlariyu man xursandman bundan bu jamoatga mana shu qanchalik tez suratda qatnashishga muyassar bo'ldim bu buyog'ida mustahkam bo'lishlikka tanqidiy bo'lishini istamayman lekin amri ma'ruf nahiy munkar degani unga yetkazib qo'yishlikni barchalarimizga alloh nasib etsin oppoq soqoli bilan yosh yigitlardek jo'shib nashida aytadigan kishi Sobir akamiz bo'ladilar. Endi yarmini o'zim aytaman, yarmini sizlar aytasizlar, <laughs> ha? Mujohid erkaklarni. Hamma tayyormi? Dadil dadil aytib aytish qo'shilsizlar, ha? <laughs> Naqoratiga. Ey mujohid erkaklar, biz endi bilashaylik. Kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik. Ey mujohid erkaklar, biz endi birlashaylik. Kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik. Allohga duo qilib biz musratni so'raymiz. Robbimiz madad bersa, g'alabalar qilamiz. ey mujohid erkaklar biz yanda birlashaylik kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik muslima onalar Allohdan siz so'rangiz iymonga to'lsin qalblar mustahkam bo'lsin saflar ey mujohid erkaklar biz yanda birlashaylik Kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik. Muslima singilar, ruhingiz cho'ktirmangiz. Kofir zulmidan sizni tez kunda qutqaramiz. Ey mujohid erkaklar, biz endi birlashaylik. Kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik. islom haq dinimiz butun dunyo yurtimiz oxirgi qon qolguncha kofirlarni qiramiz ey mujohid erkaklar biz yanda birlashaylik kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik ey mujohid erkaklar biz yanda birlashaylik kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik ey mujohid erkaklar biz endi birlashaylik kofirlarning zulmidan ummatni qutqaraylik <laughs> bu mazlum Buxoroy Samarqand va butun islom olamida ham bu qamoqxonalarda qulflarni sindiradigan quvva qilgin bizni deb duo qilayotganlarimizni ana mana shu kishini siymosida shu kishi ana shu azoblardan chiqib kelgan qamoqlardan chiqib kelgan birodarimiz bo'ladilar kufrni qamog'ida kufrni zulmini ko'rgan mana ichimizda tirik guvoh bo'lib o'tiribdilar ho'p so'z sizga yosirjon assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz olloh bu dinni va hijratni bu katta bu ulug' ne'mat qilib bergan ekan bu har kimga ham nasib qilmas ekan alhamdulillah bu bu hijrat ne'mati jihod ne'mati bu juda buyuk ne'mat ekanda buni qadriga yetgan odam aytdi zulm ko'rgan odam buni juda qadriga yetar ekan va bu kunlarni juda Allohning bir katta ne'mati ekanligini o'shanda zulm ko'rgan odam tushunar ekanda buni shuning uchun aytmoqchimanki bu yerda birodarlarga bizdan ham ko'ra ko'proq anaqa qilgansizlar bu ne'matni ko'proq qadriga yetishligimizga bu ne'matga ko'proq shukrona qilishligimizga va bu shuncha ummat ichidan bu e, bu ne'matni alloh subhanahu taolo xohlab sizlar bilan bizni bu ne'matga muyassar qilibdi bu ne'matni endi qadriga yetib olloh va rasulini dinida mahkam bo'lib va ollohni diniga bu xizmat qilishligi va sizlar ham biz haqqimizga duo qilishlarini so'rayman biz yangimiz endi kelib sekin sekin bunday anaqa qilyapmiz ko'ryapmiz va mm, vatandagi bu zulmlarni endi odam eshitasizu haligi musulmonlarga juda qattiq zulmlar bo'layotganini ko'rib va musulmonlar birodarlarimiz har bir kunni soniyani ular juda qiyinchilik bilan o'tkazishayotganini hozir his qilishimiz kerak deb anaqa qilmoqchiman har bir kunni daqiqani biz uchun bu yerda bemalol vaqtlar soniyalar bemalol alhamdulillah ibodat qilib o'tyapmiz ular lekin har bir soniya daqiqani shunaqa bir qiyinchilikda shunaqa bir zulmda o'tkazyaptida faqat nimaga shunaqa sajdani shunaqa ruku qilishlari sajda qilishlari shunaqa zor bo'lib ketdik muhtoj bo'lib ketdik qani bir bemalol ruku qila olsak qani bir sajda qilolsak deb deydi o'sha ana qiladigan hozirgi zulmda e, aytadiki shunaqa shunaqa haddan oshgan edi hozir mana shu kecha kunduzi hattoki namoz o'qishlar bu sajda qilishlari ham inson o'shanda qadriga yetib qolar ekanda buni bo'lmasa bemalol o'qiysiz namoz o'qiymiz bu yerda alhamdulillah uncha emas lekin sajda qilolmasdan sajda qilaman deysiz qilolmay qilinsa agar namoz o'qiganingiz mabodo jim o'tirib bilib qolingan taqdirda ham ular yonidagi haligi ular quloq degan narsalar bo'ladi narsa anaqalar bo'ladi jim o'tirib qolsangiz turtadi agar turtib indam ha demasangiz уже bo'ldi namoz o'qiydi deydi yozadi yozgandan keyin e, alloh saqlasin haligi yalang'och holatda bular izolyator izolyator degan joylar bor ana shunaqa joylarga qo'yib o'n kun o'n besh kunlab tagiga suv quyib qo'yib endi ular zulmlarini haddan oshganki juda haddan oshib ketgan endi aytmoqchimanki mana shu ne'matlarga shukrona ko'proq shukrona qilishimiz kerak va misol uchun e, arzimagan e, bo'lar bo'lmas gaplarga bir fitnalarni yo'qoltirib birodarlar bir biriga muhabbat bo'lishligida jiddiyroq harakat qilib shuncha birodarlarimizni opa singillarimizni o'sha yerda o'tirganlari hammasini misol uchun bir o'sha zulmdan qutqarishga harakat qilish kerak degan anaqani aniqmoqchimanda va ularni kecha kunduzi ayollari bo'lsin hattoki o'sha e, muslima e, opa singillarimiz shunaqa zulm qilishyaptiki juda haligi aytib bo'lmaydigan darajadagi zulmlar qilishyaptida ana shuning uchun aytmoqchimanki bu yerdagi birodarlarga ham hammamiz bir birimizni haqqimizga duo deb mazlum birodarlarimizni o'tirgan o'sha yerdagi anaqalarni alloh subhanaa taolo sizlar bilan bizni qo'limiz bilan alloh subhana taolo o'shalarni tezroq ozod qilishligiga alloh muyassar qilsin deb hammalar shulargacha ana qilaman va endi aytmoqchimanki o'shani ularni yashayotgan kunlari bular juda har daqiqa soniyalari juda qiyinchilik bilan o'tyaptida har kunma kun kunma kun kunma kun hattoki o'sha zonasida zonaga borib o'tirilgandek ham tinchlik bermasdan sud sud jarayoni anaqa jarayonlardan keyin hamki o'sha zulmlarni davom ettirishyapti ular shuning uchun <clears throat> birodarlar bu katta ne'mat va asosiy narsani esdan chiqarib qo'ymasligiga va o'sha birodarlarimizni alhamdulillah o'sha e, zulmda o'tirgan opa singillar aka ukalari bularni tezroq e, o'sha alloh subhanava taoloni marhamati bilan ozodlikka chiqishligiga bir sababchi bo'lib bularga ana desak yaxshi bo'ladi degan umiddaman yillar davomida ezib to'ldirib kelgan bu hissiyotlar hissiyotlar haqida nashidimiz ham bor marhamat sukunatlar bag'rida ko'p o'ylarga tolarman ojiz turgan holatim ming hasratga solarman Men notavon g'o'rakang qachon qasting olarman zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zolimlarning zulmidan sarson bo'lgan singlima qayerdan ham qolardi avlodlarga siratim har turfa kashfiyotga oshib ketsa hayratim qadringga chang solsalar uyg'onmasa g'ayratim hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima hurlardan baland qadri arzon bo'lgan singlima sen turganda izzatda Alloh bizga yor edi bir ostona hatlashing biz erlarga or edi Biz turganda qamoqda Senga nelar bor edi Zindonlarda qamalda Yakson bo'lgan singlima Eh singlima singlima Yakson bo'lgan singlima Zindonlarda qamalda yakso bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima zindonlarda qamalda yakson bo'lgan singlima shijoatsiz erlara kelib qolsa maloling Shu sababdan bizni ham tutmasaydi u oling. Yerga kirsam qaniydi yechilganda romoling. Ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima. Eh singlima, singlima. yakson bo'lgan singlima ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ummat bo'lib diniga qurbon bo'lgan singlima Bu dardlardan ne uchun daryo bo'lmas ko'zda yosh qay arqonga osaytan qaysi toshga uray bosh mujohid askarlara bo'lolmasam yelkadosh ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima ko'zlari yo'llarimda giryon bulgen singlima eh singlima singlima Yeksan bulgen singlima Ko'zlari yo'llarimda giryon bo'lgan singlime Bas bir qatra yoshinga fido bo'lsin bu jonim nimta bo'lsin tanamda qolmasin tomchi qonim sen akangni duo qil jangoh bo'lsin makonim tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima eh singlima singlima yakson bo'lgan singlima tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima tajovuzlar shahriga mehmon bo'lgan singlima بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد <coughs> قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله تعالى o'z kitobida أيتين أي محمد صلى الله عليه وسلم agar sizlar allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar fattabiuni mendan ittibo qilinglar yuhibbukumulloh alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi va yaghfir lakum zunubakum va sizlarning gunohlaringizni kechiradi vallohu g'afurur rahim va alloh taolo o'zi kechirgichi mehribon zot deb aytibdi. hazrati oysha roziyallohu anhu va hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu rivoyat qilishadiki bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib aytdiki ey allohni rasuli sollallohu alayhi vasallam men sizni o'z nafsimdan bola chaqamdan otamdan va moli dunyomdan hamma narsadan ko'ra yaxshi ko'raman va men uyda bo'lsam bola chaqalarni oldida sizni zikr qilsam sizni qissalaringizni aytsam sizni ularni oldida zikr qilsam men toqatsiz bo'lib sizni ko'rishga sizni oldingizga yurib kelaman harakat qilaman bir sizni ko'rsam jamoli muborakingizni ko'rsam keyin men qaror olaman lekin men o'limni o'ylasam ki men o'lsam keyin ertaga agar jannatga borgan vaqtda ham siz jannatda payg'ambarlar bilan siddiqlar bilan shuhadolar bilan baland martabada bo'lsangiz men jannatga kirgan vaqtimda ham sizdan ko'ra pastroq darajada bo'lsam keyin jannatda sizni olmasam qanday bo'lar ekan deb har vaqt shuni o'ylayman dedilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam u so'zlariga javob bermadilar bir pas sukut qildilar keyin alloh taolo oyat nozil qildi alloh taolo chunki o'zini yaxshi ko'radiganlarini va o'z rasulini yaxshi ko'radiganlarni nima qilmaydi shunday o'z holiga tashlab qo'ymaydi yana bir hadisda borki alloh taoloni tomoniga kim yurib kelsa alloh taolo uni tomoniga yugurib keladi ya'ni maqsad alloh taolo tezda qiladi shoshadi bandasini tomoniga shunchalik mehribon va rahim zot shuni ulamolar aytishadiki mana shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar birpas turdilar tezlik bilan jibrail alayhissalom nima qildilar vahiy olib keldilar auzu billahi minash shaytonir rojim va man yuti'allaha var rasula fa ulaika ma'al ma'allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina vas siddiqina vas shuhada'i was solihin kimki Alloh taologa itoat qilsa kimki Alloh taolaning rasuliga itoat qilsa nima biladi u ular ashu kishilar bilan biladiki fa ulaika ma'al ma'allazina an'ama Allahu alayhi ashu kishilar bilan biladiki Alloh taolo unga katta ne'matlarni berdi va u kimlar bilan biladi nabiyin ambiyolar bilan payg'ambarlar bilan birga bo'ladi shahidlar bilan siddiqlar bilan va solih insonlar bilan birga bo'ladi deb alloh taolo shu oyatni nozil qildi va yana bir hadisda keladiki bir kishi kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radiki matassaa qiyomat qachon keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mada adatta laha qiyomatga nima tayyorlik qildingiz dedilar keyin u kishi aytdilarki meni hech bir tayyorligim yo'q magar shuki alloh taoloni rasulini muhabbati meni qalbimda bor deb aytdilar keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarda aytadilarki anta ma'aman ahbabta siz kimni yaxshi ko'rsangiz ana shu kishi bilan birga bo'lasiz deb aytdilar ya'ni ulamolar aytishadiki ya'ni jannatda birga bo'lasiz deb bashorat berdilar deb aytayaptilar. va shunga o'xshagan ya'ni ular har vaqt rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak jamollarini ko'rishdi ular nima qilar orzu qilar tamanno qilardilar va eng katta nimalari orzular shu ediki dunyoda ham va jannatda ham u kishilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lsalar shunga o'xshagan hazrati rabia roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xizmatchi edilar tahoratlarga suv olib kelib kechasi kunduzi u kishi bilan birgalikda xizmat qilib turadilar keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun ko'p xursand bo'ldilar u kishidan va u kishi aytdilarki sal so'rang dedilar ey rabia nima so'raysiz bugun so'rang mendan dedilar keyin u kishi aytdilarki men bir bir oz to'xtadimki nima so'ray ya'ni bola chaqam yo'q edi uyim yo'q edi masjidda yotar edim bir o'yladimki dunyo so'raymi shu narsalarni so'raymi keyin aytdimki sen nimani so'rayapsan sen bir foniy narsalarni so'rayapsan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bugun senga so'ragin deganlar eng qimmat narsani so'ragin deb u kishini nimalari aytibdi nafslari keyin u kishi aytdilarki ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sizdan asalu rafaqataka fil janna men siz bilan jannatda bir joyda bo'lishni xohlayman dedilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki senga kim o'rgatdi bu gapni dedilar u kishi aytdilarki hech kim o'rgatmadi balki bu meni o'zimni so'zim meni nimam aytdiki nafsim aytdiki dunyoni so'ragin moli joy so'ragin farzandu ayol so'ragin lekin men aytdimki bu hammasi foniy narsalar foniy narsalarni men birinchi fursatdagi rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan deganlar bu foniy narsalar so'ramayman balki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lishni so'rayman dedilar keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki hay unday bo'lsa ya'ni kasrati sujud ko'p sajda qilib ko'p namoz o'qib menga yordam qilgin ya'ni men duo qilamanu sen menga bu ishga yordam qilgin deb aytdilar alloh taolo bizni ham ana shunaqa rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat qiladigan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam diniga qurbon bo'ladiganlardan qilsin alloh taolo o'zi javobida ki, audu billahi minash shaytonir rojim innallazina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu va la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tuadun istiqomatni juda ham fazilati katta bir sahoba rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan menga nasihat qiling deganlarida u kishi qul amantu billahi thumma istaqim ayting men allohga iymon keltirdim keyin shunga istiqomat qiling ya'ni allohga iymon keltirgandan keyin keyin nima bo'ladi imtihonlar boshlanadi imtihonlarni boshlanishi bo'ladi shu oyatda ham alloh taolo nima deyapti u kishilariki aytishki robbinalloh alloh taolo bizni robbimiz bizni parvardigorimiz keyin ana shunga istiqomat qilishdi istiqomat judayam qiyin ish nimalar ulamolar aytishadiki jihod eng qiyin ish va jihodga istiqomat qilish sabr qilish undan ham ko'ra qiyin ish chunki ko'ramizki ko'plar bir yil ikki yil o'n yil yigirma yil jihod qilgan lekin jihodga istiqomat qilmagan oxirigacha shahid bo'lganigacha yo vafot qilib ketganigacha nima qilolmagan istiqomat qilolmagan alloh taolo aytyaptiki innallazina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ana shu kishilarki bizni Rabbimiz Alloh dedi, keyin unga istiqomat qilishdi. Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar va abshiru va bashorat olinglar bil jannati allati kuntum tu'adun. U jannatgaki sizlarga shu istiqomatlaring uchun bashorat berilgan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya va fil akhirah Biz sizlarda dunyoda ham sizlar do'stlaring edik, sizlarga yordam qildik, sizlarga nusrat qildik va oxiratda ham sizlar bilan billamiz deb eng yaxshi joylarda sizlarga beramiz deb alloh taolo o'z kitobida o'z istiqomat qilgan bandalarga va'da qilyapti ya'ni bu hamma imtihonlar jihod safida keladi imtihonlarni xili ko'p bo'ladi imtihonlardan qo'rqmaslik kerak imtihonlardan g'amgin bo'lmaslik albatta tabiiy g'am tabiiy g'am bo'ladi lekin inshaalloh alloh taoloning yordami bilan nusrati bilan birga o'tadi alloh taolo o'zi hammamizga istiqomat nasib qilsin. Biz bilan o'sha rus va jihodini vaqtida bir yoshlari katta 80larga yetgan Qora Abdumalik aka degan bor edilar. U kishiga biz har vaqt aytardikki, Qora aka, nima qilasiz? Yoshingiz katta bo'lib qopti, bola chaqangiz Arabistonda borib bola chaqangizni oldida o'tiring, 80larga yetishib qolibsiz Mana biz bormiz, inshaalloh biz jihod qilaveramiz desak, u kishi aytardilarki, Abu Ayyub Ansoriyni qissalarini eshitmagansizlarmi u kishi ham qarib qolganlarida jihodga chiqayotganlarida keyin aytishgan ediki e, siz jihodga chiqmang mana yoshlar bor deganlarida u kishi aytdilarki alloh taoloni oyatini eshitmadinglarmi infiru xifafan va siqola chiqinglar ha yengil holatda va og'ir holatda deb u kishi aytdilar keyin qora aka aytardilarki qora abdulmalik aka ki mana bu yosh bo'lsa yo yoshi katta bo'lsa bu jihoddan nima bo'la olmaydi? Mustag'ni bo'la olmaydi. Jihod yoshga-yu, yoshi kattaga hammaga bir xil farz. Kim qo'lidan qancha kelsa la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Hech kimga Alloh taolo o'zini istitoatidan tashqari buyurmaydi deb u kishi aytadilar. Shuning uchun biz hammamiz bu saflarda yuribmiz. Hammamiz qo'limizdan kelgan xizmat qilamiz inshaalloh. Lekin shu adduo silahal mu'min faqatgina yoshlar jangda yursa biz yurmaymiz desak u durust emas faqat janglarda yurish bilan nusrat kelmaydi uni orqasida duo qiladiganlari kerak bo'ladi fikr beradiganlari kerak bo'ladi hammasi nima bo'ladi mana shu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan sobit bo'lgan ha kimni qo'lidan qanchalik kelsa uani shunchalik xizmat qiladi duoni ko'p nimalari bor fazilatlari bor ammo duoni hamma joyda musulmonlar qilyapti deymiz lekin duoni jang maydonlarida kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar jang maydonlarida turib qilganlar salohiddin ayubiyni rahmatullohi alayhi qissalarida ham keladiki hattin jangida ko'p nasroniylarga katta yordam kelayotgan ekan keyin bu kishi kechasi bilan yig'lab duo qilib chiqqan ekanlar keyin aytishibdiki ertasiga salohiddin ayubiyga aytishibdiki siz sizni qarshingizga nasroniylarga katta bir yordam kelyapti ekan deb xabar keldi deb aytishganda Salohiddin ayubiy rahmatullohi aytgan ekanlarki, uni meni ko'zimni yoshlari bahrga g'arq qildi, dengizga uni g'arq qilib tashladi deb aytgan ekanlar. Keyin xabar kelgan ekanki, mana shu kelayotgan yordamlar nasroniylarga, kofirlarga kelayotgan yordamlar bahrda g'arq bo'lib ketgan ekan. Ya'ni duoni ko'p ahamiyati bor. Shuning uchun hammamiz alhamdulillah jihod maydonlarida yuribmiz. duodan e, nima bo'lib qolmaylik g'aflatda qolmaylik duoni ko'p ahamiyati bor e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam maydon jang maydonlarida kelib ko'p duo qilganlar hammamiz e, jang maydonlarida yuribmiz itoatda bo'lsak qayerda bo'lsak inshaalloh ana shu jang maydonlari hisob bo'ladi shuning uchun duolarimizda musulmonlarni haqqiga mujohidlarni haqqiga duoda bo'laylik sallallohu taala ala xayri xalqihi muhammad va alihi va sahbihi ajmain anfal surasini birinchi oyatlarida sababi nuzulida mufassirlar aytadilarki o'sha badr g'azvasida tushgan o'ljani g'animatni taqsimoti to'g'risida sahobalar o'rtasida biroz tortishuv tushib qolgan bu tortishuv kimlar o'rtasida bo'lgan deganda yosh jangchilar va qari jangchilar yoshi kattaroq jangchilar o'rtasida sal tortishuv bo'lgan ekan yoshlar aytgan ekanki bu jang bu g'animatlar g'alaba bizni quvvatimizdan bo'ldi deganda yoshi ulug'lar aytgan ekanki bu bizni sizlarga aytib turgan yo'l yo'riq ko'rsatib turgan yo'l yo'riqlarimiz maslahatlarimiz va uni birodarimiz aytgandek duolarimizdan bo'ldi deganlarida ana shu oyatlar tushib bu o'ljalar allohniki va rasulniki deb turib ixtiyorni rasululloh sallallohu alayhi vasallamga alloh taolo topshirib u kishi keyin teng qilib taqsimot qilgan ekanlar hozir shuni eslatdilar birodarimiz ya'niki biz yosh kattalar biz xohlardikki har bir jangi guruhimizki bor jangga ketyapti albatta yoshi ulug'larimizdan bir kishi bir kishi bo'lsa avval biz o'zimizdan boshlab inshaalloh amirimizdan iltimosimiz bor har bir yoshi ulug'larimizni bitta bitta guruhga qo'shib o'sha endi u guruh qo'mondoni ho guruhni orqasida duogo'y qilib qo'yadimi yo razvedkada oldingi safga qo'yadimi u guruhni qo'mondonni ixtiyori ixtiyorida ammo shu guruhda bitta bitta yoshi ulug'larimiz bo'lsa ho'p biz vatandaligimizda ya'ni hijratdan oldin ko'pchiligimiz e, kitoblarda o'qiganmiz din yuragimizga alloh taoloni hidoyati kelib yuragimizga quyilib o'qiganimizda ya bu islomiy hayot bunaqa bo'larkanu islomiy hayotda qaraylik mana azon bo'lar ekan azonchi bo'lar ekan muazzin deyilar ekan imom xatib domla bo'lar ekan mana baytul mol bo'lar ekan mana amri ma'ruf nahiy munkar bo'lar ekan deb turib uni faqat xatda o'qiganmizda qog'ozda ammo amaliy ko'rmaganmiz baytul molni kim umrimizda ko'ribdi vatanda mana endi vaqtiga hijrat qildik hijrat ne'matlaridan bittasi ko'z o'ngimizda mana baytul mol degan narsani jumladan mana ko'rib o'tiribmiz endi bu baytul mol nima degani bu baytul mol degani bu ummatni xazinasi alloh taoloni moli ummatni shu dunyoviy ehtiyojlarni qondirish uchun berib qo'ygan xazinasi endi xazinasi xazinadori ham bo'ladida endi jamoatimizda xazinadori mana alhamdulillah silsilatan boshida boshqa birodarlar bo'lgan hozirga kelib mana alhamdulillah necha yillardan beri avshaku birodarimiz jamoatimizni bosh xazinadori bo'ladilar shunaqa qilib so'zni birodarimizga beramiz Abodo bir aytadiganlari inshaalloh albatta bo'lsa mana eshitardik inshaalloh bismillahi rohmanir alhamdulillah mana bugun turli qavmlardan shu yerga oqsoqollarimiz jamlanibdi turli mintaqalardan hop turli yoshdagi yangi kelganlar bo'lsin eski kelganlar bo'lsin shu yerga jamlabdi alhamdulillah bizni bu yerga yig'gan narsa jamlagan narsa bu bir niyatimiz oliy niyatimiz alhamdulillah shu ollohni dinini oliy qilishlik tufayli biz shu yerga jamlanganmiz alhamdulillah bu ham bir ollohni bir bizga bergan ne'matlari hop bu nimani o'sha boshida aytib o'tildi bir oqsoqollarni yig'ilishi dedi men endi o'zimni hali oqsoqol deb hisoblamayman ha bu yerda bu soqolga hali oqar bo'lmagan bitta ikkitasi bor endi lekin bo'yamaganman lekin bu soqol <laughs> o'sha endi alhamdulillah hozir endi ochiq suhbat haligi ko'ngildagilarni aytinglar deganga bir mana aytilyapti birodarlar o'zini niyatlarini alhamdulillah bir kulishib ham oldik yig'lashib ham oldik o'sha to'qson to'qqizinchi yil biz kobulga kelganda valiulla akani endi u bizni kunduzda kutib olgandi u paytda endi tohir akani amirimiz bir hayat jo'natgan ekan ularni ichida valiulla akam bor edi kobulga kelib keyin asta sekin u yoq bu yoq tanishgandan keyin bir kuni valiulla aka so'rab qoldi mendan yoshingiz nechida deydi man aytdim o'ttizda dedim 40 yana o'n yildan keyin oqsoqollarni nimasiga a'zo bo'lasiz dedi keyin hayron qoldim oqsoqollarni nimasam endi davlatchilik bir shakllanish borayotgan paytlari ekan u endi biz uncha bilmasdik ha bo'pti dedik keyin qirq yoshga ham to'ldik valilla aka mana qirq yoshga to'ldik oqsoqollarni a'zosi bo'ldikmi desak yo'q endi u qonun o'zgardi qirq besh yoshdan bo'ladi dedi <laughs> endi 45 ham oz qoldi endi boshqa qonun chiqib 50 ga ko'chmasa bo'ldi hali 50 ga ko'chib bo'libdi yaxshi ya'ni bu alhamdulillah oqsoqollar doim mana shu jamoatda necha yil yashagan bo'lsam bu jamoatda o'zini o'rnini ko'rsatib kelgan bizga bizga har bir o'rinda o'rnak bo'lib nima chunki men tojikistonga kelganimda mana otaxon ota deb aytib o'tdingiz u andijonlik u abdumannon aka alloh alam o'zini nomlari u kishi muazzin edi tong sahardan turib hamman uyga yotib yurardi turishay yotaverasanmi turishay yotaverasanmi ya'ni bir faol otaxonlarimizdan edi u biz hayr endi yangi fizkultura bilan shug'ullangan o'zi voleybolist edi u odam orqada qolmasdi yoshlardan hatto bir nimasi bor uni o'sha ko'p birodarlar aytib yurardi hijratchi endi kelganda o'sha dushanbaga kelib keyin bu yoqqa bir dovonni oshib o'tirardi ertalab bomdoddan keyin yurilsa shomgacha yurilib shu dovonni oshib o'tilardi shunda u o'sha otaxonada hijrat qilyapti ekan keyin birodarlardan eshitib qoldik buni keyin yoshlar endi aytgan ho ota siz katta yo'ldan kelavering sizga hech nima bo'lmaydi oqsoqolsiz bu yo'lda charchab qolasiz deb aytgan ekanlar ha keyin shunda yo'q men ketaman degan keyin bolalar sal nima bo'lib hey ota endi <clears throat> bu bolalar yosh bolalar qo'rqgan bu yuk bo'ladi bunga deb 2-3 marta aytganda yo'q deb turib olgandan keyin asa ota yordam berish yo'q yo'lda yotib qolsangiz desa mayli degan keyin ertalab bomdoddan keyin harakat boshlangan bir sat yurganlar ikki sat yurganlar hali endi yosh yigitlar og'zi burnidan ter oqib charchab qolgan uch soat yurgandan keyin o'tirganlar otaxonada endi bir tempda ketavergan borsa bolalar o'tiribdi yonidan o'tib ketgan ha yordam berish yo'q deb o'tib ketgan bolalar hayron bo'lgan u shomgacha ikki uch marta takrorlangan haligi bola uyalib qolgan ekan endi biz afg'onistonga o'tganda ham alhamdulillah valiulla aka o'sha paytda ham soqollari oqadi sochlari ham mana shu tushgan edi ko'rib biz hayron qoldik mashalloh oqsoqollar bor ekanku deb o'sha aytganingizdek kobuldan sangallarga chiqqanda nimalar bo'lardi oqsoqollar chiqardi bizga keyin harakat tarixida asosiy o'rinni olgan o'sha afg'oniston imorat sukut paytidagi janglarda shimolda mana hozir aytib o'tgan otaxon otamizdan ham o'sha nimaga qalay jangida shahid bo'ldi inshaalloh otaxonlar shu yerda nima bo'ldi keyin shaykotda ham otalar o'zini o'rnini ko'rsatdi bizga ibrat bo'ldi o'sha nimalardan ko'rganmiz video syomkalardan suv tashib yurgan noyopib turgan o'zini qo'lidan kelgancha hunarini ko'rsatib haligi yosh yigitlar bilan bir sangarada turib bular o'rnak bo'lgan har bir o'rinda hatto ba'zi joylarda bizni uyaltirib ham qolganlar aksar otaxonlarimiz shaykotda shahid bo'ldi shu biz qatori shu janglarda turib ulardan hozir bu yerda man kuzatsam mana bedil aka bor ekan tirik chiqib kelganlardan salmon ota bor ekan hoji aka bor keyin rasulxon aka bor shular o'sha tirik guvohlar bo'ladi shaykut g'azvasida nima ishtirok etganlar shimolda bo'lganlardan ham mana endi yusuf akam siz shimolda bo'lgansang og'ir janglarda nimada bo'lib o'tgan ya'ni bular har doim o'zini vazifasini bilib e, berganlar keyin mana vona jangida ham alhamdulillah nainki oqsoqollar butun harakatni ayol erkak ayoli turib nimada turganlar erkaklar qatori jangda o'z hissalarini qo'shganlar o'sha amirimiz oldingi tohir aka rahimaulloh aytganlaridek biz nima jihodiy nimamiz harakatimiz erkak ayoli bu nima qiladi deganga bu mana shu narsalar isbot bo'lib kelgangan hozirgi nimagacha endi bundan buyog'i ham haligi o'sha anfol surasini bir nimasini aytdingiz inshaalloh biz hozir qaysi sangara borsak ham yo bobiyni uchratamiz yo boshqa oqsoqolni uchratamiz alhamdulillah biz bilan teng kelyapti nimalar inshaalloh bizga g'animatlar tushsa biz inshaalloh aytmaymiz u gapni bu bizni nimamizdan bo'ldi deb hali nimasini inshaalloh sizlarni ham hissalaringiz ko'p bu nimaga ha <laughs> yana aytmoqchiman bundan buyog'iga sizlardan iltimosimiz shu bizlarni inshaalloh bizga yana shu nimalarda o'rnak bo'lasizlar nasihatlaringizni ayamaysizlar har bir sohada bizdan ba'zi sizlar afzalsizlar hayot tajribasida ham jihod tajribasida ham o'shanga biz sizlarni inshaalloh e, nima deydi orqalaringizdan boruvchi bir o'rinbosarlaringiz bo'lamiz shunga shu e, duoda bo'lasizlar bizni akalarimizdan inshaalloh ajib tariximiz eslatilar qisqagina shu so'zlarda ammo lo'nda bo'ldi oxirgi otaxon shahidlarimizdan mansur aka bilan sirojiddin ota bir sangarda bir xizmatda bir vaqt o'zida oxirgi shahidlarimizdan otaxonlarimizdan shular ham bor edilar bugungi mahfilimizda shularni ham eslaymiz ularni haqlariga duolar qilamiz va ularga munosib o'rinbosarlar bo'lishga inshaalloh umid qilamiz алихан murat как дела Все нормально? Как здоровье? Как настроение, брат? По-русски тоже надо что-то сказать? Нет, да, пока? Хоп. Birodarlar, bir ozgina tanaffusga qilsak nima deysizlar? Bo'ladimi? Хвала Аллаху Господу миров, который дал нам понять путь пророков. О Аллах, о Аллах, Ты прости нам наши грехи, Которые мы совершали в жизненном пути. По воле Аллаха, по воле Аллаха, Мы нашли этот истинный путь. Это путь джихад, это путь джихад с неверными. Вставайте, братья, на джихад, Вставайте, братья, на джихад С неверными Религию Аллаха, религию Аллаха И путь пророка нужно поднимать Неверные боятся нас, неверные боятся нас И называют террористами Да мы террористы, да мы экстремисты Пусть так называют неверные. По всей земле сегодня спят, по всей земле сегодня спят. Хотелось бы сказать, что очень рады. Я, например, от, от своей имени, от имени своих братьев, которые сегодня говорили свои, как бы, э, пожелания, свои насыхать, скажем так. Мы тоже хотели бы присоединиться к этому и тоже добавить ко всему этому много ну, от себя. Очень рады, альхамдулиллах, что мы собрались вот вместе. Старики, как говорят, по воле Аллаха, альхамдулиллах. не имеет значения, как сказать. Самое главное, мы в этом ряду, в ряду среди своих братьев-маджакедов. Как сказать, если, например, историю за Абдулла ибн Ум Мактум, каждый брат знает, кто он был. Старый, слепой брат наш, альхамдулиллах во время посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если куда-нибудь посланник Аллаха куда-то уходил, он постоянно вместо себя оставлял его в Медине. И мы, скажем так, тоже среди наших братьев-стариков, Альхамдулилля, не надо думать, что кто-то сегодня старый или что-то где-то. По воле Аллаха со всеми некоторыми братьями были вон, где-то с кем-то в Талим проходили, с Хаджиаке в боевых действиях были, альхамдулля, во время Хайсуры. С Убайдуллаке талим проходили, альхамдулля. Как сказать, иногда было даже такое время, они впереди нас бегали. Я Убайдуллаке всегда говорил, я говорю, «А, не беги быстро, а то я тебе подножку дам. <laughs> Альхамдулля. С Хаджиаке, альхамдулля, были тоже в боевых действиях. Джазак Аллах хайр. Меня как-то временно поставили в то время как э, командиром Груха и у нас начались боевые действия, альхамдулля. Мы, я как-то пришел, ему сказал, я говорю, Ака, ты можешь идти чуть подальше? Он говорит, нет, брат, говорит, не оставляй меня, дай мне какую, любое место, говорит, поставь меня, я буду стоять там. Альхамдулля, джазакаллаху хайр. Так что, если среди нас есть молодые, пускай не думают, что они на наших стариках там, вот они что-то делают или что-то больше нет. Нет, Архамдулля. Наши старики, в ряду, он, если даже спорт, спортивную систему, не будем говорить, мы, знаешь как, мы же семья, правда, братья? Даже когда мы с братьями в волейбол играем, <laughs> Салман Баба больше всех бегает все Юкпанова. <laughs> Когда нападение, он всех... Я с другой стороны, он с другой стороны бегает, короче. <laughs> Да, да, да. Вот. Мы сегодня как одна семья как даже когда переселение сделали первый раз, когда встретились с Тахиром, он нам сказал, говорит, добро пожаловать домой. Он не сказал, что в, в исламское движение или куда-то. Добро пожаловать, говорит, домой. И как, как объяснить, тоже мы самые говорим нашим братьям, которые новые сегодня пришли, чтобы они не думали, что вот пришли кто-то старый, молодой или что-то. Добро пожаловать домой, братья, Альхамдуля. Мы очень рады что вы проходите через такие трудности. Мы все прошли, мы тоже через тюрьму прошли, альхамдулля. Видели что-то, как объяснить, когда живешь среди этих неверных, ты не знаешь, кто твой брат, кто твой друг. Все заходят в мечеть, ты не знаешь, кто лицемер, кто кафир даже. Субханаллах. А здесь открывается вот здесь, именно вот на пути Аллаха, на пути джихада открывается ясность. Кто враг, а кто друг. Вот. И по воле Аллаха, как сказать, Всевышний Аллах всех нас вывел из грязи в князи, можно сказать, альхамдулилля. Это самый истинный путь. Некоторые раньше мы думали, как сказать, когда говорили, если Всевышний Аллах кого-то наставит на истинный путь, его никто не свернет. Мы все думали, что истинный путь, когда ты намаз читаешь или что-то где-то, да, выполняешь какие-то пять столпов. А когда мы встали на этот путь, субханаллах, мы Поняли? Оказывается, хадисы есть такие, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал как? Если один брат пришел, э, Аллах, чтобы меня простил, Амар или Умар, какой-то брат пришел, говорит, перед только что это, мне пришел к себе домой он, увидел, нету его этих земляков. Я ему говорю, где твои мои братья, друзья, говорит, они, говорит, все воюют. А когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что мне делать, говорит, Воевать, говорит, или э, это, ислам принять. Он говорит, ислам прими. Потом, говорит, делать джихад. Он ислам принял, джихад сделал, шахидом стал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как мало, говорит, сделал, а какую большую награду получил. Сегодня, если, например, мы поняли, что такое наш Создатель, э, Всевышний Аллах, после этого, если Всевышний Аллах и то тогда, если кому-то откроют, да, ну, скажем так, сердце, он может стать на этот путь. И каждому из нас, каждый прошел через что-то, и Аллах Всевышний открыл нам сердца, алхамдулля. Хвала Аллаху, Господу миров, царю как судного дня и всего того, что есть на земле. Не надо думать, как, что мы сегодня сюда сами пришли. Если бы Всевышний Аллах не захотел бы, в Аллахе нас здесь никого бы не было. И, как сказать, сегодня, альхамда джазак Аллаху, сегодня я Думаю, что я очень рад, что мы вот встретились вместе, э, увидели друг друга, новых, старых своих братьев, как он, э, брат наш Амир сказал уже, некоторых, может, там полгода не видели или еще сколько-то. Сегодня по воле Аллаха встретились. Но не главное где-то что-то мы кушать, это не главное. Самое главное, мы собрались. Вместе общаемся, разговариваем. Как говорится, то, что накопилось у нас на сердце, мы все это выявляем. Вот. И что еще пожелать? Самое главное, чтобы Аллах Всевышний, как бы вот то, что мы сегодня собрались, наша дуа принял. Чтобы наше единство было крепче, чтобы нам укрепить наши иманы, быть как бы очиститься в душе, не снаружи. Поэтому, братья, я очень рад для новых, которых сегодня увидели, Альхамдулля, и наших старых, которых видели, Альхамдулля. Jazakalloh xayr. Jazakalloh. Naray takbir. Allahu akbar. Bedil akamizni qissalarini ko'p kishi bilsa kerak. Bu kishi nomlari Abdul Qodir bo'ladilar. Ammo bu kishi Tojikiston jihatida Tojikiston nahzatida jihat qilib kelgan birodarlarimizdan. Xo'p, nomlari Abdul Qodir, ammo tarixda tojik yozuvchi shoirlaridan, klassik shoirlardan Abdul Qodir Bedil degan kishi o'tgan. ko'p kishi bilsa kerak eshitgan bo'lsa kerak ko'p mashhur shoir bu kishi nomlarini abdul qodirman desa ha abdul qodir bedilmisan ha bedili qoldi abdul qodir ketib qoldi shu bilan bu kishi shu bilan mashhur biz eski e, nima edi bir jur'at qilib bir ulfat bo'lib gapimiz o'tadigan haddimiz chiqadigan birodarlarimizdan shuning uchun bu kishini hozir tarixini aytib ham beryapmiz jur'at qilib xulosa bedil birodarimiz tojikistondagi jihodlardan hozirgacha mana safimizda alloh alloh qabul qilsin va albatta jamoatimizga aytadiganlari ko'p va radiolardan ham eshitganmiz va sangarlarda mashq berganlari ham alloh davomli qilsin birodarlarimizga ta'lim tarbiyalar jangiy ta'lim tarbiya berganlariga alloh taolo ajr ato qilsin ikki og'iz mana bizga nasihat qilib qo'ysangiz inshaalloh siz ham bizni qatorimizda oqsoqollar hisobidasiz inshaalloh assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh birodarlar aka ukalarimiz shu men shu ko'p birodarlar bilan yosh birodarlar bilan shu sangalarda yurganimizda shu har doim muxobira orqali hamma narsa yetarli shu bitta narsaga shu yangiliklar radio o'tmaydi radio bormaydi eshitilmaydi shu radio harakatda tashqarida ichkarida bir yaxshi amaliyotlar nimalar bir yangiliklarni gapiringlar deb har doim so'rab turardik o'shanda yangiliklarni aytib aytib juda xursand bo'lardik lekin shu oxirgi paytda bir alloh taolo bir imtihon qilib nima qilyaptimi shu birinchi falonchini taniysanmi ha qochib ketibdi falonchini taniysanmi ha u ketib qolibdi degandan keyin ancha bir ko'ngillar bir boshqacha bo'lib e, qo'y shu kerak emas deb boshqa chaqirmaydigan bo'ldik muxobiralar o'shanga shu men birodarlarimga aytdimki shu bir eshituvdim shu katta bir olim shogirdlarini endi sizlar katta ustozlar bo'ldilaringiz endi bir imtihondan o'tkazay deb bir katta qog'ozda olib ko'rsatgan ekan shogirdlariga nimani ko'ryapsizlar deganda haligi shogirdlari bittasi lupa bittasi ochki bittasi bir narsalarni qarab mana yerda bir narsa yozib o'chirilgan ekan mana yerda qizil xati bor ekan mana yerda bunday ekan bunday ekan deb ichlarini qarab hammasi ya'ni baholabdi qog'ozda o'shanda katta ustozlar aytdiki shu ichidagi mayda chuyda qilga o'xshagan bir mayda yozuv o'chirilganlarni ko'ryapsiz shu katta qog'ozni ko'rmayapsizlarmi deb aytganlar ekan shu to'qsoninchi yillarda bir endi islomga kirib tojikistonlarda endi shu to'polonlar boshlayotganda bizni bir qo'shnimiz bir nasroyi bir injener bordi rosa aqli dono bir odam edi o'shani shu bir qanday bir gapirib shu islomga kirgizaylik deb bolalar bilan u yoqdan bu yoqdan hatto haligi brejnevni davridan kitoblar qonun qoidalari konstitutsiyasiga itoat qilgan mana endi kelib mana chernenko Andropov mana o'tib o'tib dedi mana yelsingacha keldilar putingacha e, nima edi Gorbachevgacha. men aytdim ana shularga itoat qilganlar endi o'z buni itoat qilyapti buni kitobiga itoat qilyapti sen ham dedim shu o'tgan payg'ambarlar ko'pgina ekan ko'p kitoblar bor o'shada mana shu undan bunga bundan bunga o'tib o'tib oxirgi payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shu qur'on kitobga itoat qilgin sen aqlli tushunasan deganimda aytgin menga nima uchun yahudiylar deb e, nasroiylikni qabul qilmadi deydi aytdim bilmasam desa ular o'zini payg'ambarini o'zini kitobini qadrlaydi degan biz ham shunday qadrlaymiz va sen ham o'zingni diningni o'zingni payg'ambarni qadrla deb yana bizga nasihat qilayotgan endi hozir shu bir o'sha esimga kelib qolib men shu qadrlash degan bir ma'noni nima qilyapmanki har bir insonni o'zini bir qadr degan narsasi bo'lishi kerak ekanda qadrlash alloh taoloni huzurida qadr bo'lgandan keyin o'sha alloh taolo o'sha kitobda ham bo'lsa qadrlab payg'ambarni oxir zamonni ham qadrlab mana olib qo'yar ekan mana jihodni ham qadri bor ekanki oxirgi zamongacha ya'ni qiyomatni nimasigacha shu jihodni qadri bo'lar ekan shunga o'xshab mana meni ibratjon aytaman mana to'qsoninchi to'qson ikkinchi yillardan tojikistonda shu janjallar boshlanib shu uydan chiqib ketib ilmsiz nimasiz jihodlar qilib yurib aqidani tushunmasa nima qilmasa oz sekin alloh taolo mana qalbimizga solib ko'rib kelyapmizu shunda men hozir ko'rib turibmanki bir qadr degan narsani ya'ni allohni huzurida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirgi zamon payg'ambari deb qadrlar ekan shu qadrdan boshqa yo'q yana boshqa payg'ambar bo'lmaydi shu kitoblarini ham qadrlagandan keyin dinlarini ham qadrlagandan keyin inson shu din islomga kirgandan keyin shu islom din payg'ambarni qadrlasa alloh taolo uni qadrlar ekan lekin olmasa, u o'zini qadrlab kibrga kirib u alohida o'zicha din chiqara olar ekanda mana shiyalarga o'xshab shu musulmon bo'lishgan deydi lekin shu dinni islomni shariatni qadramasa o'zlaricha o'zlarini qadrlab o'zlaricha din shariat chiqarib olib alohida bo'lib ketishdi ya'ni o'sha boshqa sahobalarni yaxshi ko'rib hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ham hali rad etib ya'ni payg'ambarlik nimalariga rad etib bilib turib ya'ni botil aqidasiga ular mustahkam turishyapti deganda o'shalar shunday dedi shuning uchun men ham shu birodarlar aytyapman mana tojikiston jihodini ham necha qurbonliklar berib, necha shahidliklar berib, qancha uylar kuyib, qancha opa-singillar shahidlar bo'lib, turmalar bo'ldi. Lekin nima ekan o'sha jihodni qadrlamagan qo'mondonlar, qadrlamagan amirlar, qadrini bilmagan, o'zlarini qadrlaganliklari uchun Alloh taolo bu qadrni olib qo'ydi. Ya'ni jihod Tojikistonda jihodi ya'ni yo'q hisobi bo'lib ketdi. Ya'ni baraks bu jihodni gunohkor, ya'ni aka ukalar o'ltirgan, aka ukalarni qotil qilgan jamoat deb qo'yishdi. Ya'ni bizni yana gunohkor qilib ham qo'yishdi. Ya'ni nima? O'sha vaqtda shu amirlar, qo'mondonlar shu jamoatni, jihod jamoatini qadrlaman ekan, o'sha uchun o'zini ham qadri yo'q bo'lib ketdi. Mana hozir yer yuzida nomi ham qolmadi. Bo'lmasa katta jihod qilishdi 7 yil. Mana chishinalarda ham bo'ldi. Ana shuni ham shu qadrlab turib Allohdan so'ragan shariat yo shahodat degan Alloh taolo nusratni berdi, shariat yurgizmagani uchun mana yana qo'ldan olib qo'ydi. Shuncha bizda hali shariat yurgizolmasa, lekin alhamdulillah qori so'yib aytardiki, hamma chiqib ketsa, 10 ta telixim bilan qolsam ham men shariatni yurgizaman degan. Ya'ni bizni niyatimiz shariat deb. shu shariatni ichimizda bor ekanki Alloh taolo qadrlab turibdi. Ya'ni biz o'zimizniki shariat qilishni bilsak, inshaalloh katta-katta mintaqa, katta-katta davlatlarda ham shariatga kirgizish olamiz. Ya'ni avval o'zimiz shariatni olib ketishni o'rganishimiz kerak. Qorsoy ham aytarlarki, shu jamoatni nomini o'zgartiramiz deb lekin bo'lmayapti dedi. Bizi dushmanimiz ham dedi, yo'qotib qo'yapti bizni dedi. Do'stimiz ham yo'qotib qo'y. Qani O'zbekiston Islom harakati baribir shu harakatning nomini aytishar ekan. Nechi marta nima qilsa. Shuning uchun yaxshiligimizni ham, yomonligimizni ham, do'stimizni ham, dushmanimizni ham shu nom bilan bilar ekan. O'shaning uchun men shu aytmoqchimanki, mana bu jamoatlarda yurib, ko'p jamoatlarda nima qilib, men Qorsoyevga aytuvdimki, men 3 ta amirga bayat qiluvdik Tojikistonda. Mana u bayatdan chiqib turib, mana sizga bayat qilyapmiz. Mana shu oxirda nima bo'ladi desa, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Ya'ni men shu va'dada turamanki, oxirgacha yo shariat yo shahodat deb aytilgandi. shuning uchun men ham birinchi shu bayatini nima qilgandimki sizdaqa amirni men birinchi marta ko'rishimki ya'ni qurol bilan har doim yurib jang to'fonlarni ichida yuribsiz inshaalloh men shunaqa amirni olib ya'ni qo'liga ushlab bayat qilaman allohga va'da qilibki siz jamoatingizdan bo'laman deb ya'ni alloh taolo sobit qadam qilib oxirgacha shu jamoatda bo'lishga nasib etsin har bittamizni ham shuning uchun birodarlar aytmoqchimanki qadrni bilinglarki shu jamoatda qadr bor ekanki alloh taolo yuzlab jamoatlar bordi imorat vaqtida ya'ni ko'p ko'p maydachalar bo'lib ketgan lekin rasmiy shu ikkita uchta jamoatlar qolgan deb bilyapmiz ya'ni qorisoyabda eng qo'rqqan gaplari shu bo'lar ekanki men qo'rqamanki bu jamoatni yo'q bo'lib titilib faqat nomi qolib ketmasin kitoblarda tarixlarda deb ko'p kuyukardi lekin hozir chiqib ketgan insonlarni niyatlari shunday bo'lyapti shu suyunib turishibdiki yaqinda bu jamoat yo'q bo'lib ketadi shuncha kofirlarni jamoatlari turib, shuncha munofiq murtatlarni jamoati turib, o'shalarni titilib ketishini duosini so'ragan. Tayyor jihod qilib, hijrat qilib, qon to'kib, yetimlarni berib, yetimlarning ko'z yoshlarini ko'rib turib, ular bizni titilib ketishimizni xohlayapti. Ular kim bo'ladi keyin? Alloh taolo o'shandalardan qilib qo'ymasin. Shuning uchun yangi kelgan birodarlarga ham yana o'zimizga ham duo qilib so'raymiz. Hamma narsa oxirati borgan oxiratimizni xayrligini so'raylik. Ya'ni marraga yetish uchun oxirgacha chidab berish kerak ekan Oxirgacha. Shayit hamma yerda ham shayit bo'lishi mumkin boshqa yerda ham jihod qilishi mumkin u lekin va'dada alloh taolo hammamizni ham sobit qadam qilsin o'shanga katta so'rash kerak ekan mana shu jannatni so'rasangiz firdavs jannatini so'ranglar deyar ekan u firdavs jannat katta jannat ekan lekin biz qayerda turib firdavs jannatini so'rayapmiz lekin shuning uchun men ham birodarlarga aytamanki o'zbekiston tojikiston afg'oniston pokiston deb so'ramaylik yer yuzini so'raylik ekan fathini Nima uchunki qadr Alloh taolo aytibdi, yer yuzini qadr pashshani qanoti chaladi. Endi O'zbekiston Tojikistonga bergan birta pashshani qanotini bermaydi Alloh taolo. Shuning uchun katta so'raylik, yer yuzini Alloh taolo nasib etsin. Yer yuziga Alloh taolo bizni bayroqlarimizni bor tutishga nasib etsin. Tandaru takbir. akbar. Xo'p, salom So'z sizga. alhamdulillah vahdi vassalatu vassalamu ala man nabiy assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar alloh ham sano bo'lsin siz bizni bu katta ne'matga muyassar qilgan chiqarib alloh yo'lida xizmat qilib allohga ham sano bo'lsin endi mana birodarlar hamma gapni aytib bo'ldi sizlarga aytamanki ikkita narsa bor shu ikkita narsa bo'lsa balo tushmaydi birinchi payg'ambar alayhi vasallam bo'lsa ikkinchi istig'for ana payg'ambar alayhi vasallam rixlat qilib ketdilar endi istig'for qoldi endi birodarlar sizlarga aytamanki istig'for o'zimizga har doim har vaqt har qayda bo'lsa ham ertalab zikr zikrlarda istig'for ko'p aytib allohga allohdan gunohlarimizni kechirishini so'rab nima qilamiz ana endi alloh taolo shunchalik ne'mat berganda bizni o'rtamizda oila bo'lganimiz uchun o'rtamizda bu dushmanlarimiz ko'p shayton nafsimiz bor ular bizni o'rtamizni buzishga harakat qiladi shuning uchun birodarlar o'rtamizda sal pal bunday gaplarga bir birimizdan urush unaqa qilmasdan o'rtamizda muhabbatli bo'lishimiz alloh taolo aytadi o'rtamizda muhabbat bo'ladigan bo'lsa fathni qilib beraman deyapti alloh taolo alloh taologa biz so'raymizki ansor birodarlarni ham hammalarini qadrini sobit qadam qilsin oxiricha davomli qilishini so'raymiz allohdan alloh taolo hammamiz bu ne'matdan ayirmasin qadamimizni sobit qadam qilib oxirimizni allohni jamolini ko'rib ko'rishni nasib qilsin ehdina sirotal mustaqim sirotal Jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar, shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar.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 mujohidlar Oson emas jihad ko'rmak, tog'u toshda kezib yurmak. Oson emas jihad ko'rmak, tog'u toshda kezib yurmak. Hayotingiz bizga o'rnak, ustoz mujohidlar. Hayotingiz bizga o'rnak, ustoz mujohidlar. Jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar, shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar, biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga. Ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar To'qnashganda yuzlar yuzga haybatingiz tushar ko'zga. To'qnashganda yuzlar yuzga haybatingiz tushar ko'zga. Mardligingiz saboq bizga ustoz mujohidlar. Mardligingiz saboq bizga ustoz mujohidlar. Jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar. Shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar Biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga Ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar Shaysiz og'ir mashaqqatga tog'lar ham lol bu toqatga Shaysiz og'ir mashaqqatga tog'lar ham lol bu toqatga bog'langansiz sadoqatga ustoz mujohidlar Bog'langansiz sadoqatga ustoz mujohidlar. Jihad mashaqqatin ko'rgan ustoz mujohidlar. Shariatdan hayot qurgan ustoz mujohidlar. Biz sizlardan ibrat olib chiqarmiz jangga. Ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar. Ahdlarida sobit turgan ustoz mujohidlar. assalomu alaykum seshanba kuni nima qilgan edik o'sha shakari bilan janatani o'rtasida mintaqaga borgan edik birodarlar bilan bir olti soat yo'l yurdik keyin o'sha dushmanni sangariga ozgina masofa qolganda shu yerda ozgina boylattirib turib e, sakson ikki qurolidan sakkizta o'q otdik shuni birinchisi xato ketdi yana bittasi xato ketdi oltitasi devorlariga tegib murchang ichida turgan fauch inshaalloh o'ldi hammasi ho oh, mashalloh va alaykum assalom ho'p keyin keyin pastda birodarlar Zayniddin yana boshqa birodar e, kamin olib turishdi. 10 tacha o'sha sangardan chiqib bir 500 metr yurgan ekan. E, ular ham uch yuz metr masofadan bitta snayper, bitta to'pak o'sha qurolidan o'q otib ikkita fauji o'ldirishgan ollohni izni bilan. Ha, oh, mashalloh, mashalloh. Hozircha shu inshaalloh keyin bugun erta inshaalloh yana bir yaxshi nimalar bor tartiblar bor shunga duo qilib tursanglar harakat qilyapmiz ha yaxshi hammaga salom ayting assalomu alaykum aloqaga chiqib turinglar yaxshi inshaalloh jahonda nima gap qisqa satrlarda Afg'oniston kecha payshanba kuni Afg'onistonning shimoliy sharqida joylashgan Badashondagi 3 ta murtatlarning posti mujohidlar tomonidan urib olingan. Suriya Bashar Asad sobiq ittilaridan ikkita katta generali va ikkita axborot ishlar vazirligi xodimlari qochib ketishdi. Al Arabiya telekanali xabariga ko'ra, general kapitan lavozimidagi o'z o'g'li bilan qochgan. Afg'oniston Afg'onistondagi NATO qo'shinining qo'mondoni general Jozef Danford prezident Hamid Karzayni xorij harbiylariga qarshi nafrat qo'zg'atishlikda ayblaydi. Suriya mujohidlar Mohir Asad, ya'ni Bashar Asadning ukasi boshqarib turgan 4 mexanizatsiyalashtirilgan diviziyasiga hujum uyushtirishdi. Bu hujum uyushtirilgan harbiy qism Xon Shayx bilan Damashq shahri orasida joylashgan. Rossiya Novosibirsk shahrining hibsxonasida rus millatiga mansub islom dinini qabul qilgan bir musulmonni FSB gazandalari vahshiylarcha qiynaganlardan so'ng yura olmay oyoqlari ishlamay qoldi. Afg'oniston Tahor viloyati Ishkamish tumanining valisi Abdumannon o'z avtomobilida tansoqchi va haydovchisi bilan birgalikda minaga tushgan va hammasi til tortmay o'lgan. Suriya Amerika askari Suriya mujohidlar safiga kelib qo'shildi. 30 yoshli sobiq Amerika leytenanti Erik Harun qattiq yarador bo'lgani sabab zaxiradagi askarlar ro'yxatiga qo'shilgan edi. Shundan so'ng u islomni qabul qilib, Jabhatun Nusra mujohidlar jamoasiga qo'shildi va o'sha mujohidlar bilan birga Allohning kalomini oliy qilish uchun jihod ibodatini bajarmoqda. Afg'oniston Qandahor shahar atrofida bitta AQSh vertolyoti ichida 5 ta NATO askari bilan urib tushirilgan. Iroq Iroqdagi mujohidlar Iroq kufr davlat xodimlariga hujumlarini ko'paytirishmoqda. Shulardan 14-mart payshanba kuni Iroq mujohidlari Ichki ishlar vazirligi xodimini o'z avtomobilida o'qqa tutishgan. Afg'oniston Ispaniya hukumati shanba kuni o'z qo'shini va harbiy texnikalarini olib chiqishligini e'lon qildi. Mali oxirgi janglar natijasida yana bir Fransiya askari yo'q qilingan. Fransiya prezidenti Fransua Olland bu o'ldirilgan askarning oila a'zolariga ta'ziya izhor etgan. Afg'oniston chorshanba kuni Karzayga qarashli 3 ta katta qavm va bulardan tashqari vazir Ahmad Xiyel va Hil qavmlaridan qurollangan 250 ta kishi o'z ixtiyorlari bilan Taliban safiga o'tganligini e'lon qilishdi. Somali Ash-Shabab mujohidlari Magadishi shahridagi ikkita razvedka zobitlarini yo'q qilishdi. Ulardan biri Mustafa Umar Fransiyada harbiy razvedka kurslarini tamomlab, poytaxt Magadishidagi ishonchlik razvedka xodimligida ishlayotgan edi. Afg'oniston 14 mart kuni Xilmand viloyatida mujohidlar afg'on murtatlari bilan to'qnashdi. Oqibatda 5 ta murtad jahannamga jizg'anak bo'lishga ravona bo'ldi va 3 tasi yaralandi. Pokiston Kacharu degan joyda hukumat mujohidlarni sud qilmoqchi bo'lib turgan mahkama binosiga hujum uyushtirildi. Rasmiy manbalarning aytishicha, bu amaliyotda kufr gumashtalari polis va xodimlardan to'rttasi o'lib, 25 tasi yaralangan. Gospitalda ingrab yotgan yaradorlardan so'ralganda, ular portlash ichkarida bo'lgani va oqibatda eshik, derazalar joydan uchib ketganini aytishgan. Falastin juma kuni kechki payt Yata mintaqasini Al-Halil tumanida 35 ta maymunlarning avlodi yahudiylar falastinlik ikkita musulmonni vahshiyona do'pposlagan. Bu mazlumlarning dodiga amaliy javob berishlik uchun barcha musulmonlarni g'ayrat qilishlikka chaqiramiz. Afg'oniston Zobil viloyatidagi postalarning birida polislar o'zaro gap talashib qolishdi. Natijada ulardan biri talashishga nuqta qo'yib, sheriklaridan 3 tasini otib kelishtirib qo'ydi. Talablarning muxbiri Qori Yusuf Ahmadiy u o'zimizning odam, ismi Ismoildir deb tan oldi. Somali Magadishada kino teatr oldidan o'tib ketayotgan hukumat istixborot mashinasi qarshisiga fidoyi mujohid mashinasi bilan amaliyot o'tkazdi. Atrofdagi binolar yonib ketgan. Pokiston Endidan Qo'qistonga avtobusda ketayotgan baland tog'dan jarlikka qulab tushgan. Natijada 24 tasi o'lib, 5 tasi yarador bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan joy tog'li mintaqa bo'lganligi sababli ularga yordam ko'rsatish qiyin bo'lib qolgan. Gollandiya Gollandiyalik bir kishi islom dinini qabul qildi. Men endi haq yo'lni topdim va men bu yo'ldagi har qanday sinovlar kelishiga tayyorman, dedi u. Erondan Pokistonga o'tayotgan BMTning, ya'ni Birlashgan mushriklar tashkilotining ikkita Chexiya xodimini polis kiyimini kiyib olgan shaxs avtobusdan tushirib, noma'lum tarafga olib ketgan. Iroq shimolida avtobusda ketayotgan murtad askarlar ustiga mujohidlar hujum uyushtirishdi. Bu amaliyotda najaslardan 8 tasi o'lib, bittasi yaralangan. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan da'vat qilinayotgan masjidlar yopilyapti. O'zbekiston 14-mart kuni ertalabki soat 9:25 da Toshkent shahrining Uchtepa tumani Cho'ponota bekatida Mercedes-Benz rusumli avtobus yonib ketdi. Rossiya Xabarovsk harbiy aeroportida Mi-8 rusumli vertolyot qulab tushgan. Afg'oniston O'tgan bozor kuni Ispaniya askarlari Turkmaniston bilan chegaradosh Botqis viloyatida o'z harbiy postlarini tashlab qochdi. Bir necha kundan keyin u joylar xavfsizligini Karza malaylari o'z zimmasiga oldi. Haftaning muhim xabarlaridan biri oxirgi kunlarda Afg'oniston bilan chegaradosh mamlakatlar, xususan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston davlat chegara xizmat xodimlari Afg'onistonning chegara bo'yi mintaqalarida yuz berayotgan voqealardan qattiq xavotirga tushgan va birlashgan holda chegaralarni qo'riqlash haqida har xil muzokaralar olib borishmoqda. Ularning ko'proq tashvishga solayotgan kuch bu Pokiston va Afg'onistonda kufrga qarshi o'z jihodini faol olib borayotgan O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlaridir. Mana azizlar, bugungi juma dasturiga yakun yasab, keyingi juma dasturimizda g'oyibona ko'rishguncha xayrlashib, Allohdan bizlarni o'z fazl va karami bilan burkashini va ustimizga rahmat va barakatlarni yog'dirishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته السيد بالريح كالموت غزارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبطها كأبابيل تخرق بالرعب جدارا